Poštovana braćo i sestre u islamu, pošto je stigao popriličan broj pitanja, a neka od njih traži i zahtijevaju duži odgovor, ja bih da odmah krenemo i uđemo direkt u temu. Naime, prvo pitanje glasi Esselamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa Da li ako je na tešehudu, da li ja ako na tešehudu učim etehijatu i onda počnem šehadet, a, imam ustane, da li ja da završim e, šehade i ustanim ili da odmah za imamom ustanim bez proučenog šehadeta ili sam ga upolo proučio. Odgovor na ovo pitanje je, odgovor na ovo pitanje se vraća na hadis Mutefak u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam innama džu'ilel imamu li utemme bihi, e, zaista je imam postavljen da bi se za njim upravljali, da bi se za njim povodili, da bi ga pratili. Prema tome, ono ko klanja za imamom propisano je, bez obzira ako nešto ne stigne da prouči, da završi, da ga slijedi. Slijeđenje naravno ide u, pokretima. Znači kada ode na ruku, da se za njim ide na ruku, nakon što on ode. Kada se digne sa ruku, da se, da se vratimo sa za njim slijedeći ga i tako odlazak na seždu, dizanje sa seždi, također prvo sjedinje, prvi tešahud, kada on ustaje, propisano da se za njim dignemo i da ga pratimo u tome, bez obzira dokle smo stigli u učenju e, etehijatu. To je ispravno na osnovu ovog hadisa. ako šta ostane, nije proučeno i tako dalje, e, osoba, muktedija koja kanja za nije dužna da da, da učini sehvi seždu, nego sehvi seždu kada se klanja u džematu je, e, čini ima, a ne oni koji za njih klanje bez obzira šta da propusti, osim ruknula naravno. To bi bio otprilike odgovor na prvo pitanje. Drugo pitanje, ovo je jedno od tih e, dužih pitanja koje će malo zahtijevati malo e, jači zadar i uzeti malo više vremena, ali tako je, jel? E, pitanje glasi, selam Aleikum Aleikum selam rahmetullahi i barakatuh. Pitanje je jedna izreka koja kola Facebookom i na tu izreku podijelili smo svoja mišljenja. Da li je u redu, da li nije. Pa želim da nam uvaženi da svoje mišljenje na ovu izreku Allah ga nagradi svakim dobromami, Citiram. Znači izreku citira. Kaže Žena je izrasla iz rebra muškarca, a ne iz nogu da bude gažena, niti iz glave da bude nadmoćna, nego sa boka da bude jednaka. Ispod ruke da bude zaštićena i blizu srca da bude voljena zatvor, e, završena je izreka zatvoreni navodnici. Dalje nastavlja, je posebno je podcrtano da žena bude jednaka. To nas je podijelilo u mišljenju, nego e, sad opet navodi dio one izreke, nego sa boka da bude jednaka. Allah Đelešanu kaže, zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima, sura Nisa i tako dalje, kako, sad pitanje, znači kako žena da bude jednaka. I ovdje završava pitanje. E, što se tiče ove izreke, ne bih direkt na nju odgovarao, nego onaj e, kompletan odgovor koji, e, koji je vezan za temu jednakosti muškarca i žene, nakon spomina u globali suštine tog pitanja, kako, kako islam tretira tu stvar, E, može se jel, e, svako vratiti da analizira ovu, ovu spomenutu izreku u kojoj je došlo, kaže žena je izrasla iz rebra muškarca, što se jel, vraća na poznati hadis, a ne iz nogu da bude gažena, ovo je dodato od onog koje je dodo, niti iz glave da bude nadmoćna, dodato naravno, kaže nego sa boka da bude jednaka, ovo je također dodatak koji je jako upitan, E, ispod e, ruke da bude zaštićena i blizu, e, da bude zaštićena ima osnovno širijaskim i blizu srca da bude volja također ima. znači ono što, je sporno u ovoj izreci je svakako ovaj dio kaže jel, nego sa boka da bude jednaka. Shodno tome šta se podrazumijeva po tom jednakošću. Pa tako jel e, u toku odgovora razumijeće se jel e, koliko je koliko ispravna sama ova izreka, mada ona je po svojoj suštini uglavnom e, liči da je, da, došla od strane žena, jel, da, je neka od žena naših sestara to izrekla mudro. odgovor na, na pitanje jednakosti i izjednačavanja muškarca i žene je sljedeći. E, na samom početku vrlo bitna je stvar da se napravi e, e, razlika između pogleda islama na tretiranje muškarca i žene u odnosu na pogled koji danas preolađuje na zapadu, sekularistički pogled u kojem se poziva naravno na izjednačavanje između muškarca i žene, E, kada e, navedemo ovu osnovu, onda možemo dalje jel, spomenuti neke detalje, vraćaju se na šarijeski tekstove. Naime, vrlo je bitna stvar da sa strane islama, sa strane šerijata, da se zna da je suština veze između muškarca i žene u islamu, da je, suština te veze, e, veze međusobnog nadopunjavanja. Znači, veza između muškarca i žene u islamu je veza upotpunjavanja, nadopunjavanja jednog sa drugim. A nije veza, među njima veza natjecanja i takmičenja i suparništva. Kao što je u suštini na zapadu. Odnosno, po islamu znači da e, e, muškarac nadopunjava ženu, a da žena nadopunjava muškarca. Znači islam gleda u muškarca i ženu da su oni nešto jedno što čine insana čovjeka. Da su dva spola različita, da su dva dijela različita koji nadopunjavaju jedno drugo. Odnosno, da njih dvoje nisu isti u samom u, samoj, u fizičkom formiranju, fizičkom sastavu, po svojoj suštini formi, niti po svojim mogućnostima. Odnosno, to nas dalje vodi do toga da je nemoguće, da je nespojivo, jel, da se da se izjednači dvije dvije, e, e, posebne stvari e, odnosno muškarac i žena da se izjednači u obavezama i u pravima. Zašto? Zato što izjednačavanje, jednakost, u različitim stvarima je mahana, nedostatak. Znači, ako su muškarac i žena različiti po svojoj po, znači po svojom e, fizičkoj formi i po svojim mogućnostima a različitosti a različitosti, njih dvoje su različiti znači e, onda dolazimo do toga da je, e, da je zaista sa strane razuma e, mahana i nedostatak zahtijevati da se dvije različite stvari, muškarac i žena, da se izjednači. To je sa strane razuma. A sa strane, jel, e, sa, strane jel, gledana, sa strane jel, obaveza i, prava, to je, vid zuluma, nepravde. Nepravedno je tražiti određene stvari od ženi koje ona ne može raditi, kao i od strani čovjeka koji može raditi samo žena. Pojasnit ćemo te detalje, inšala. Znači, ovo je neka osnova. Da Islam gleda na muškarce i na ženu. Da su, oni, da su njih dvoje dvije različite stvari, dva različita bića. Iako su oboje insani. I da je nespojivo da se izjednači zbog svoje različitosti niti u obavezama, niti u pravima a na to ukazuju mnogi šerijatski dokaze što, ćemo navesti inša Allah ta'ala. Odnosno, od Allahove mudrosti, Allaha Đelšanu koji je stvoritelj i tvorac insana, i muška i ženska, je to da on e, da je kao stvoritelj, jel, nije učinio E, muškarca i ženu koji se razlikuju e, po svom tjelesnom sastavu i po svojoj e, psihi koji se razlikuju Allah Žešanu nije učinio tu stvar povodom za suparništvo, za razilaženje, za neprijateljstvo među njima, koje, koje nastaje nakon, nakon natjecanja, nastojanja da jedno zauzme mjesto drugog. Nego, nego, nego šarijat, jala u stvari e, gleda na muškarca, na ženu, kao na dvije različite stvari koje se međusobno nadopunjuju. Šta to znači? Znači priroda muškarca, njegova priroda, znači u njegovom tjelesnom smislu, ona nadopunjava prirodu ženi, ono što, kako je stvorena žena po prirodi. Znači svako od njih nije neovisno od drugog. Nego muškarac nadopunjava ženu i žena nadopunjava muškarca. I zato narod, zato je, e, e, zato je ženitba i brak u islamu nešto što je nužno u općem smislu. Znači, nužno i neminovno za opstanak, za opstanak ljudske vrste. E, a naravno, ovo je zasnovan na tome što se ova dva spola, muški i ženski, e, ne mogu se odvojiti jedno od drugog. Nisu neovisni jedno od drugog, nego imaju potrebe jedno za drugim. Odnosno, opet da podvučem, znači, Islam gleda na različitost muškarca i žene u njihovom fizičkom i psihičkom smislu. Gleda kao na dvije različite stvari koje se međusobno nadopunjuju, a ne na, e, dvije stvari koje su e, suparnici jedno drugom, gdje trebaju nadvladati jedno drugom. Odnosno, da se treba izjednačiti u onom što po svojoj prirodi ne mogu biti jednaki jer su različiti po samoj prirodi na kojoj su stvoreni. Za razliku jel, od, od e, zapadnog gledanja na muškarca i na ženu, e, prvenstveno na oni koji pozivaju na izjednačavanje muškarca i žene, a to je ono što prevlađuje na zapadu, gdje se traži jel, e, prava ženi na emancipaciju žene i slične stvari, jel, E, gleda se jel, na to da, da su muškarac i žena u stvari, da su oni e, e, kao, dvije, dvije osobe koje se natječu, da se natječu i da imaju pravo da se natječu istim stvarima. Imaju pravo, imaju isto jel, i obaveze i prava i tako dalje. Što je, jel, gledajući sa, sa strane zdravog razuma, što vodi ljudsku vrstu, vodi ljudsku vrstu propast. Vidjet ćemo kako. E, također vrlo bitna stvar da napomenem ovdje da snaga muškarca, njegova tjelesna snaga i psihička snaga odgovara odgovara e, o, e, stvarima za koje je zadužen odnosno zadužen je za izdržavanje porodice, za fizičke poslove, za, za za, za vođenje E, zajednice, društva i tako dalje, uglavnom van porodice, van kući. On je odgovoran da čuva porodicu, da je štiti, da je izdržava, da je održava, da je odgaja, da pazi na nju i tako dalje. E, znači snaga muškarca, njegova fizička i psihička snaga odgovara ovakvoj obavezi. Za razliku od žene koja je fizički slaba i psihički slaba, pa joj odgovaraju Znači, odgovara joj, e, znači, e, smirenost, mirovanje, e, koje, se traži kod one, kod žene koja boravi u porodcu, unutar, unutar atmosfere, porodične atmosfere, gdje ona jer obavlja one dvije najbitnije stvari, a to je, a to je majčinstvo i odgajanje djeci, odgajanje generacija budućih. Znači, po prirodi e, ženi odgovaraju ono za što je zadužena. Također, e, priroda muškarca, fizička i psihička, odgovara muškarcu ono, ono za što je zadužen i što radi u praksi. Stvarnost je da, da on to radi u praksi. Također, ovo ne znači da je žena manje vrijedna od muškarca. Kao kao ljudsko biće. Niti da je, time umanjen njen iman i njena vjera i njena akida, nego su oboje, i muškarac i žena su potpuno jednaki. Ima istu vrijednost kod Allaha Đeršanu kao ljudsko biće, sa strane akide i imana. Međutim, u čemu se oni razlikuju? Razlikuju se u ulozi, u poslu, u obavezama koje trebaju da rade na dunjalu. A ta različitost dolazi zbog toga što su sami njih dvoje po prirodi različiti međusobno. A u osnovi i muško i žensko e, e, su ljudska bića koja su zadužena u islamu da radi robuju Allah želešanu, radi određene ibadete i tako dalje, što ćemo navesti inšala, znači u tome su podjednake očim onim šerijskim tekstovima gdje je došlo pojašnjeno u čemu se razlikuju. Znači u osnovi su e, jednaci kao ljudsko biće, zaduženi i stvoreni radi ibadeta Allahu Đelešanu. Međutim, poslove koje, radi e, žena kao žena, muškarac kao muškarac, u praktičnom životu su različiti, zbog prirodne različitosti njih dvoga. Znači, zbog psihofizičke različite muškarca u odnosu na ženu. Međutim, ova različitost je e, te prirode da u stvari nadopunjavaju jedno drugo, a ne da su suparnici i neprijatelji jedno drugom. Znači, žena nadopunjava čovjeka u njihovom zajedničkom životu i obrnuto, muškarac nadopunjava ženu. jedno bez drugog u društvenom životu ne mogu. I ovo je ono što se eh, eh, sa strane, islama naziva adl islam, prav, pravednost islama. Znači, islam gleda na relaciju muškarca i ženi ne da su jednaci, da su isti, da su jednaci, nego islam kaže, znači sa strane islama, sa strane šerijata, islam uspostavlja pravednost između njih dvoga. Ne jednakost između dvoga, nego pravednost. I to je milost od Allaha od Islama i to je mudrost Islama. Velika je mudrost i velika se mudrost u ovome krije. Sa strane razuma, sa strane šerijata i svega ostalog što će se inšala pokazati. I da ne duljimo oko ovoga, ono što je bitno da napomenem, sa strane eh, pogleda zapada na, relaciju i odnos između muška i ženska, njihova relacija je suparnička, natjecateljska. Oni se takmiči. Zašto? Zato što su došli sa tvrdnjom da su njih dvoje jednaci, da su jednaki. Međutim, ova pogrešna tvrdnja, koja je u osnovi pogrešna, jer se ne može izjednačiti nešto što je samo po sebi različito. Odvela je u e, mnoge, promašaje i mnoge probleme, mnoge poremećaje, da je, da je napravljen fesad na Dunjaluku. S koje strane? E, pokušaj izjednačavanja muškarca i ženi potkopava porodični život, koji je, jel, klica jednog društvenog života. Na koji način? Zato što je na taj način da se žena izjednačila sa muškarcom, ona je ostavila ulogu, osnovnu ulogu zbog kojeg je stvorena. A to je porodica. Majčinstvo i odgoj porodce, vođenja računa i brige, računa i brige o poroci. Pa je porodica postala maltene poput porodica nažalost na zapadu, mnogi, znači većini porodica, e, u njihov život je poput hotelskog života. Poput nekog kluba u kojem su okupili i živi. Nema ljubavi, nema majčinstva, nema brige i odgoja od strane majke koja boravi zajedno s porodcom i koja vodi brigu o njoj. Nego je nastao blagi haos i nastao su mnogi problemi koji su poznati što nisu tema ovoga o čemu govorimo. Također, sa druge strane, znači ova tvrdnja da su muškarac i žena isti i da su jednaki je e, odvela do potkopavanja i poremećaja sa ekonomske strane, sa razvojne strane između, između muškarca i žene. Jer žena izlazi, jel, izlazi, izlazi van kuće i radi na mjestima gdje radi čovjek i natječe se sa njim. Naravno, istovremeno, zauzima mjesto od mnogih muškaraca koji su preći da, da dođu na to mjesto da radi. Istovremeno, ta žena koja je izašla, ona ne može da radi poslove u kući prema svojoj djeci, vođenje računja o poroci, počeo od odgoja djece, od, od, spremanja kuće, od rani i svega i tome slično. Što naravno dovelo do velikih problema sa ekonomske strane, jel, jedan, jedan zaista veliki problem nezaposlenosti se vraća i na ovu stvar, jer su žene izašle, izašle su i ušle u fabrike, ušle u tvornice, e, rade na svakom mjestu gdje mogu da rade, osim u rudnicima i na drugim mjestima, gdje treba jača snaga, muška. Uglavnom, e, ostavljene su kuće, koje e, zjapi, zjape, koje žude za, majkom, za ženom, a napunjene su, jel, napunjene su tvornice i radna mjesta sa ženama i time istjerani mnogi muškarci koji u stvari i oni da radi kako bi, jel, kako bi izdržavali svoje porodice. Također, e, ova teorija izjednačavanja jednakosti između muškarca i žene odvela je dotle, jel, e, naravno pod izgovorom jel, E, slobode žene e, odvela je do, do poremećaja, do potkopavanja morala, ahlaka kod žene. Kako, na koji način? Zato što je žena izašla među ljude, pomiješala se sa njima, radi na radnom mjestu gdje je pomiješana s muškarcima, strancima koji nisu ništa, gdje se, što je opće poznata stvar i ne može niko negirati, gdje se zloupotrebljava njin E, fizički izgled i gdje se uglavnom na njega i gleda, mimo toga što se, jel, e, što se e, može iskoristiti kao radna snaga, što je odvelo, jel, otvorilo vrata mnogom velikom nemoralu, mnogim sramotama, gdje je narušen stid žene, gdje žene više, gdje su žene postale i dobile osobine muškaraca u oblačenju, u, ponašanju, u grubosti i tome slično i tome slično. A da ne govorimo jel, e, o procentu zinaluka, e, silovanja e, i mnogi drugi jel, zločina ovi, moralne prirode. Jel. Također, ova tvrdnja da su muškarac i žena isti, kako to tvrdi sekularisti na zapadu, i što je opće raširena teorija i tvrdnja na zapadu, je odvela e, i proizvela da vezu i relaciju između muškarca i ženi na osnovu e, natjecanja i suparništva i neprijateljstva. Tako da, je e, raširena, raširen duh i priroda neprijateljstva. Ljutnje i sržbe jednog pola spola na drugi. E, tako da je zamijenjena priroda koja, po prirodi stvar koja treba biti između muškarca i žene, oni koji su jedni drugima e, znači dozvoljeni između ljubavi i rahpeta, koja se nalazi između muškarca i žene, e, koja se nalazi između oca i kćerke, rahmet i milost i suradnja. Promijenjeno je to sa relacijom izazova, natjecanja, nadmetanja, neprijateljstva i tako dalje i tako dalje. Sve ovo su jel, e, vidni poremećaji, vidni poremećaji koji su rezultat ove tvrdnje, da su muškarac i žena isti i jednaki. I da to treba, jel, da to treba, jel, pokušavaju to u, u stvarnosti. Gdje je stvoren narod, e, kao što kao rekao malo prije, jel, e, E, duh mržnje i neprijateljstva jednog spola prema drugom. Pogotovo je to ispoljeno na zapadu, gdje žene imaju svoje e, raznorazne organizacije, ženske organizacije koje pozivaju i traže da, e, se izjednači prava žena sa muškarcima. Međutim, činjenica, činjenica i stvarnost je to da je u stvari i na zapadu, i dan danas, žena je ostala žena, muškarac je ostao muškarac. Odnosno, još uvijek su muškarci oni koji vode glavnu politiku i glavnu riječ i oni su oni koji upravljaju i zajednicom i sredinom i najbitnijim i glavnim stvarima. Iako ćemo naći pojedine žene što su izuzeci, jel, da su uzele i preuzele uloge muškaraca u određenim stvarima, međutim to jel, još uvijek e, žena jel, žena je ostala žena na zapadu. Bez obzira što ta zapadna filozofija e, sekularistička pokušava pokušava jel, e, i, i urada dosta na tome da, da, da zatrne da, da uništi majčinstvo i porodični odgoj od strane žene i majke. E, naravno, e, žrtve ovome su djeca. Normalan, zdrav odgoj. I to, je primjetno danas na zapadu. I normalno kod muslimana koji slijedi, koji slijedi ovu tvrdnju, ovu teoriju i pozivaju na, na emancipaciju žene i na izjednačavanje prava kod žene i tako dalje i čak do te mjere dovelo kod mnogi muslimanki i muslimana, jel, da se pokušavaju neki šerijski tekstovi tumačiti na način da se uskladi jel, s onim što je došlo od zapada, gdje je nemoguće te stvari spojiti, jel, određene šerijske tekstovi koji su tako jasni i precizni, e, koji govori o muškarci, prirodi muškarca i žene, o njihovim zaduženosti, njihovim obavezama, obavezama odgovornostima, pokušavaju se E, pokušava se to na drugačiji način, moderni, kako kažu, moderni, savremeni način gledanja na ženu i tako dalje i tako dalje, što je e, više vodi, jel, postaje smiješna i žalosna stvar istovremeno. E, da ne duljim više oko ovoga, ovaj, ovaj uvod, znači ovo je bio samo uvod da se još nešto kaže po ovom pitanju. Znači da se e, da islam, odnosno šerijat različito gleda na muškarca i ženu kao dvije e, različita, dva različita ljudska bića koji se međusobno nadopunjuju za razliku od e, zapada, od zapadne filozofije, od sekularističke filozofije koja gleda da, da su muškarac i žena imaju relaciju i vezu međusobnog natjecanja. Imaju relaciju i vezu međusobnog natjecanja što je dovelo do neprijateljstva, e, do netrpeljivosti, do zauzimanja pokušaja da se zauzmu uloge jedne drugima u životu, u stvarnom životu. Znači, u samom osnovu e, e, ono što se naziva jednakost muškarca i ženi ili relacija između muškarca i ženi, islam gleda na muškarca i ženu u jednom smjeru, u jednom smislu, koje je jasno i nedvosmisleno, dok zapad i zapadna filozofija, ova današnja savremena sekularistička, pokušava to na drugačiji način da opravda, da poziva se na tu, poznatu tvrdnju jel, koja je došla jel, raširena od francuske revolucije do dana danas, koja poziva na, na jednakost među ljudima, odnosno na jednakost među spolovima i tako dalje. Helen Neise sada se postavlja ono osnovno pitanje. Da li je da li imamo u šerijskim tekstovima Kur'ana i Suneta nešto što ukazuje e, na izjednačavanje žene sa čovjekom, sa muškarcom. Odnosno, preciznije rečeno, e, šta nam je došlo u Kur'anu i Sunetu po ovom pitanju? Počet ćemo ovdje od vrlo bitne stvari, a to je e, raširena e, greška u razumijevanju ovog pitanja je, e, o strani mnogi kada govore o ovoj temi kažu kažu islam je kaže vjera jednakosti kada govori onako uopćeno kaže islam je vjera jednakosti islam poziva u jednakost što je pogrešno Ispravno je reći da je islam vjera pravdi. Islam je vjera pravednosti. Islam sa svojim propisima, sa onim sa čime je došao, poziva i uspostavlja pravdu. Vidjet ćemo kako. Najbolje e, da se pojasni ova stvar u onome što, je e, rekao šejh Ibn Uthaymin rahimahullah u prilikom komentara akide vasitije, na jednom mjestu je e, izašao e, iz, teme, pa je govorio o ovoj, stvari. Pa on kaže, jel, kaže, trebamo znati da ima ljudi koji upotrebljavaju izraz, umjesto izraza pravednost, jednakost. A kaže, ovo je greška. Naravno, prepisuju to islamu, jel? Kako? Kaže, ne kaže se jednakost. Zašto? Kaže li, e, zato što, što jednakost e, zahtjeva e, nerazlikovanje između dvije stvari. Znači, jednakost znači da imaju dvije stvari koje koje, među kojima nema razlike. Zbog toga, kaže, zbog ove pogrešne tvrdnje, u izjednačavanju. Kaže, došli su ti ljudi i kažu, kažu, e, i ona vodi narod kaže, eju Ferpin bene zekeri kaže, u čemu je razka, između, između muškarca i ženi? Poslije to pitanje, pa, pa kaže dalje, pa kaže, pa su onda izjednačili između muškaraca i žena. Do te mjere, kaže, da čak imamo u komunizmu, do, znači komunisti su došli sa teorijama, kažu jel, kaže kakva je razlika između hakima i mahkuma? Kakva je razlika između e, vladara, naredbodavca, vladara, namjesnika i onog koji je počinjen? I onog ko nije vladar. Kažu nema razlike. I kažu dalje, kaže, i ne treba, kaže, da bude da nema niko ni, nad kim nikakvu vlast. Do te mjere kaže da roditelj, otac, nema vlasti nad sinom. Jer jer nema vlasti e, otac nad sinom. I tako redom, tako redom su krenuli. E, odnosno, e, šejh ne raspravlja dalje o ovome, nego kaže. Nastavlja dalje da pojasni tu grešku kada se govori o jednakosti, pripisujući to islam, Kaže, ako, kada, a kada, kaže, kada mi kažemo da je islam vjera pravde. Kaže, pravda znači, definicija pravde kaže, i ata'u kulli ehadin ma jestahiquhu. Dati svakom ono što zaslužuje, ono što mu pripada. Naravno, kad se ovako kaže, protumači, jel, pravda, a to je pravda, onda kaže, jel, otklanja se ta, ta nedoumica. Onda, dolazimo do, do ispravnog razumijevanja, zdravog razumijevanja. I kaže šeih dalje, kaže, zato kaže u Kur'anu nije nikada došlo, nigdje, inna Allaha ya'muru bi tesvije. Allah šanu naređuje jednakost. Nema toga ajta. Nema takvo nešto u Kur'anu. Kaže, međutim, došlo u Kur'anu, inna Allahe je'muru bil adli. Sura Nahl 90. ajta. Zaista Allah Želešanu naređuje pravdu, pravidnost. Također došlo kaže, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ نَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ A kaže, kada presuđujete među ljudima, da presuđujete po pravdi. Po pravdi, ne po jednakosti. Kaže, dalje šej, kaže, Slagao je na islam onaj ko kaže, kaže inne dinel islami dinul musavat. Da je e, vjera islam i vjera jednakosti. Podlačim još jedno, kaže šehr Uthaymin. Kedebe alel islam. Slagao je na islam onaj ko kaže da je vjera islam vjera jednakosti. Nego? Nego je vjera islam dinul adl. Vjera Islam je vjera pravde, pravednosti. Šta znači ta pravednost? Pravednost u islamu znači da se izjednače oni koji su isti. Džem Da se dvije stvari koje su iste, da se njih dvije izjednače. A da se napravi razlika između onog što je različito samo po sebi. I kaže dalje še, Kaže, o anma annahu, dinu musavatin, la je men din islam. A kaže, da dođe neko i da kaže da je, da islam vjera jednakosti, kaže, ovo, ovako nešto ne kaže osim onaj ko ne zna šta je vjera islam. Pa kaže, dalje nastavlja. A kaže ono što upućuje na ništavnost, ovo, ove, ovog pravila što se hoće da se napravi od njeg pravilo. A to je da, da je da islam vjera jednakosti u općem smislu i da je vjera jednakosti između mu, e, muškarca i žene. Kaže en ekser ma žati za Koran nafi većina ajeta koji u Koranu govori o negiranju jednakosti. Izjednačavanja. Pa kaže uzvišeni, Kul hel jeste vid ladine ja'lemune vel ladine la ja'lemun. Reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Također u drugom ajetu. Kul hel jeste bil a'ma vel basir, em hel teste bil zulumatu vel nur. Reci, jesu isti onaj koji slijep i onaj koji vidi? Jesu li, jesu isti e, zulumati, odnosno tmine i svjetlost? Ili u drugom ajetu. Kaže, la jeste vi minkum men enfeqa men, e, min min qable feth, wa men qatel ulaike a'zamu deređeten min alladine enfequ min ba'd wa qatelu. Kaže, nisu isti od vas, oni koji su davali, izdvajali svoj metak prije feta, prije oslobođenja Mekke i borili se na lahom putu. Oni su, imaju veću da od oni koji su ih također izdvajali ali posli i borile se. Također u drugom ajetu, sur Nisa, 95. ajet, La jeste vil qa'idune minel mu'minine gajru voli darar. Vol muđahidune fi bidillahi bi envalihim enfusim. Kaže, nisu isti oni od mu'mina koji sjede, odnosno koji ne isu otišli u džihad, u borbu i muđahidi na Allahovom putu koji se bori sa svojim imecima i svojim životima. I kaže šeh dalje, kaže nije došao ni jedan harf u Kur'anu koji naređuje jednakost i izjednačavanje. Ebedan, uopšte. Nego je došla naredba za pravednost. Također kaže, e, riječ pravednost je prihvatljiva prihvatilo kod ljudi. I kaže še i dalje, jel, navodi primjer, jel, da najdemo sad u detalje, da se ljudi, jel, po prirodi, čak ljudi, muškarci, iste vrste, jel, e, e, neće da se tretiraju da su svi isti, da su na istom nivou, da su ovo, ono i tako dalje. Što nas, jel, ne interesuje da, ostatak teksta. E, rezultat ovog, rezime ovog što, što sam naveo od šeha Ibn Semina Rahimahullah, je to da islam nije izjednačio između muškarca i žene u stvarima ako bi izjednačio među njima u tim stvarima to bi bio zulum nepravda jednog prema drugom vrlo bitna stvar i opet je ponavljam znači islam nije izjednačio između muškarca i ženi u stvarima u kojima, kada bi izjednačio među njima, bila bi to pravda, nepravda, nanošenje nepravde i zuloma jednog prema drugom. Zašto? Zato što je u osnovi izjednačavanje jednakost na pogrešnom mjestu stvar zulum. Izjednačavanje jednakost na pogrešnom mjestu je stvar zulum i nepravda. Pa tako imamo, jel? Da Kur'an naređuje ženi da oblači ono što je naredio, mimo ono što je naredio muškarcu. Iz kojeg razloga? Zato što postoji među njima razlika. Razlika je u fitni koja dolazi od ova dva spola. Jer žena koja je otkrivena ona dolazi, ona izaziva fitnu među muškarcima, širi fitnu među ljudima. Za razliku od muškarca, koji kada se oblači onako kako mu dozvoljeno obuće, otkriven, drugačije nego žena, da, to ne proizvodi fitnu. Ne stvara fitnu kod žene kao što stvara otkrivena žena e, fitnu kod muškarca. I zbog toga su im e, način odjeće, načini odjeće muškarca žene su različiti. I zato nije od mudrosti. Nije od mudrosti da bude naređeno ženi da otkrije svoje tijelo. Iz razlike, zbog, zbog toga što, što različita fitna koja iz, proizilazi iz otkrivanja tijela i jednog i drugog. Mislim da je ova stvar dovoljno jasna da je ne treba toliko trubiti. Dalje, što nas interesuje, a to je da postoje stvari u kojima se žena mnogo razlikuje od muškarca u šerijatu. Što je došlo jasno u šerijatskim tekstovima. Nabrojat ćemo nekoliko tih stvari. Prva stvar je ono što je nazvano u Koranu al-qawame. Kada kažu uzvišeni, ar-riđalu qawamuna ala nisa, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, u anfaqu Sura Nisa 34. ajet. Kaže, muškarci su kawami nad ženama ili ženama. Zbog onog što je Allah dao prednost jednima na drugima. Dao prednost, znači učinio je jedne boljima od drugih. I zbog toga što oni, muškarci, izdvajaju troše iz svog imetka. Zbog toga su ar-rijalu kawamune. Da vidimo šta je to kawamun. Kaže, navešemo samo dovoljno ono što je rekao Ibn Ketir u svom tefsiru. Čiji znači, mi muhtesar, skraćenu verziju, imamo. Većina nas u kućama ima taj tefsir. Pa kaže, kaže Ibn Kesir, riječi uzvišenog, ar rijalu qawamuna ala nisa, muškarci su qawami nad ženama. Kaže, ređul, odnosno muškarac je, kaže, kajim nad ženom. Šta znači kajim? Kajim kaže, to znači, ej, huve reisuha, huve kebiruha, wal hakimu alejha, wa muedibuha iza veđet. Kaže, muškarac je kajim nad ženom. Šta to znači? Kaže, on je njen reis, predvodnik, predsjednik. Huve kebiruha, on je onaj koji je, koji, je prvi, koji je iznad nje. On je hakim, on je vladar nad njom. Kaže ovo mu adibuha, on je onaj koji je odgaja kada skrene, kada pogriješi. Pa nastavlja dalje. Ovo su njegove riječi. Bima faddalallahu ba'dahum ba'd. Zbog onog, e, prijevod ajeta, zbog onog što je Allah dao prednost jednima na drugima. Odnosno, kaže Ibn Kesir, Kaže, zato što muška, kaže, ena riđal efdalu Zato, kaže, što su muškarci bolji od žena. Kaže, vor ređulu, hajrum minel mar'ati. Muškarac je bolji od žene. Kaže dalje, kaže, voli hada kaneti nubuva, muhtesatun bir riđal. Zbog toga, kaže, vjerovjesništvo specifično za muškarce. Kaže oke dalike mulkul adam. Također kaže najviša vlast u državi. Zbog kaže riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem len yufliha qawmun wallau amrahum imrata. Neće uspjeti narod koji uzme za namjesnika ženu. Hadis koji bilježi Buharija od Abdurrahman ibn Abi od, o, an od njegovog od e, Ebu Također ovo se odnosi i, i na kadijski posto i, i na najveši, najveši vrh vlasti u državi. Također kaže Ibn Ketir dalje, kaže وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ i zbog onog što izdvajaju od svog imetka. Zbog toga su muškarci kawamun. Kawamun u stvari znači oni su na položaju upravnika, upravitelja, komandira, oficira. Kaže, zbog toga, bima anfakum zbog toga što, što izdvaja od svog imetka. Kojeg imetka? Kaže mu Minel muhu, minel muhuri, wal nefekati, wal kulafi, allati evđabaha Allahu alejhim, lahunne. Kaže, zbog mehra koji plaćaju ženama, koji daju ženama, kada i ženi, zbog nefekata, zbog izdvajanja i metka za izdržavanje poruci i zbog ostalih stvari koje su zaduženi, muškarci su osnovi zaduženi na te stvari, koje je Allah obavezao radi žena. Žene su ovdje gospođe. One sve na gotove dobiju. A ovo je došlo i u Koranu, kaže i u sunetu. Da je muškarac onaj koji je sa strane, znači i metka, da sve to obezbijedi. On je dužan da A ne da žena njega država da ona ide poslu, da ona njemu zaređuje, da on uzma njenu platu. I kaže da jednu Kesir. فَالرَّجُلُ أَفْدَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ fi نَفْسِهِ وَلَهُ fadlu aleha, kaže, kaže, pa je tako čovjek, muškarac, bolji od žene u fi nefsihi, sam po sebi je bolji od nje. fadl, on ima prednost nad njom. Volehu fadlu ali on ima prednost nad njom. Kaže, vol ifdalu, tu naciju bene kune Kaže, a to što je data njemu prednost, što je njemu data prednost, što on bolji od njih, kaže i odgovara tome da bude on kajim. Kajim znači da on bude upravnik, da on bude vođa, da on bude onaj koji vodi, koji upravlja. A ne kako je kod nas je prevedeno u prijevodu Besima Korkuta, e, muškarci vode brigo ženama. Jest to djelimično tačno ali nije tačno u pravom smislu. Kao da oni sam treba da vodi, da brigu. Nije naznačeno da oni izmete njih. Nije naznačeno stvar da je on onaj koji upravlja sa njom. On je onaj koji glavni u kući. ona je onaj koji vodi porodcu. On je onaj koji vodi ženu. I kaže Ibn Kesir, kaže, kema qala Allahu ta'ala, valir riđali darađe. U nastavku dole kao što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kaže Vali a muškarcima, muškarci ine imaju nad njima da ređu. Muškarci nad ženama imaju da ređu. Koju da ređu? Pa ovo što je god spomenuto. To je ta deređa, to je taj stepen. Ova deređa što je ovdje u ajtu, da muškarci imaju na ženama deređu, stepen su nad njima. Koji je taj stepen? Ovaj ovdje. Ređalu kavamun ali muškarci su oni koji upravljaju, koji komandaju, koji su vladari, koji odgajaju, koji izdvajaju na ženu, koji izdržavaju i tako dalje i tako dalje. E, možemo doći sa raznoraznim izrazima. I nastavlja dalje Ibn Kesir, e, kaže, e, rekao je, kaže, Ali, Ali Ibn Abi Talha, prenosi on od Ibn Abbas radijalahu anhuma, E, u, ovom ajetu, ar rijalu qawwamuna ala nisa, ovaj isti ajet, kaže da je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao, kaže, ej, jani, umara'u alejhinne. Kaže Ibn Abbas, tumačići ovaj ajet, kaže, oni su emiri, vođe, predvodnici nad njima, njihovi predvodnici. Znači, muškarci su vođe predvodnici žena. Kaže dalje, Ibn Abbas radijallahu anhu, da vam pojasni šta to opet znači. Da ne bi opet neko isfilozofirao. Kaže, ej, šta to znači? Kaže, tu ti'uhu fima emerehe Allahu bihi min ta'atihi. Ona je njemu pokorna u onome što je Allah Želšanu naredio da mu bude pokorna. Kaže, wa ta'atuhu en tekune muhassineten li ehlihi hafidaten malih i tako dalje. Kaže, a njena pokornost u tome kaže da bude dobra, da bude fina njegovoj poroci, koje je njihovo djeci, e, e, njegovim, roditeljima e, i onim koji su ostalim iz njegove poroci i da čuva njegov imetak i njegovu kuću i ono kada je, on odsutan. I s ovim jel, završimo ono što je naveo Ibn Kesir u svom tefsiru. Dalje, znači ovo je prva stvar da je kavame, upravljanje i vođenje između čovjeka i žene dato muškarcu nad ženom. I to treba biti jasno. Islam je u tome precizan i jasan. Stavovi učenjaka oko, oko što je rekao se ne razilazi oko toga. Nema potrebe da navodimo druge tefsire. Druga stvar, u čemu se razlikuje žen, muškarac i žena, u čemu se razlikuju, a to je šehadet. Poznati je kuranski ajet u suri Bekara 282. ajet, kaže da je e, Allah Žešanu je učinio e, da, je e, svjedočenje muškarca ravno svjedočenju dvojih, dviju žena. Vastešhidu šehidejnin rižalikum i kažu se za dva svjedoka od muškaraca. Fa in lem je kuna Kaže, ako nemate dva muškarca, feređulun vamre etani, onda muškarac i dvije žene. Dim men tardaune mine šuhedaj, en tadille ihdahuma, fetu zekire ihdahumel uhra. Kaže, znači, ako nema dva muškarca, onda kada jedan muškarac i dvije žene, kaže, e, od onih e, kojima ste vi zadovoljni, znači koji su ispravni, koji šahadet može valjati, biti ispravan, privatni, kaže entadilla, sad se vraćam na ženu, kaže kako bi tadilla ihda huma ukhra ihda, zekir ihda huma Kaže, pa ako bi jedna od njih u nečemu skrenula, pogrešno rekla, ne bi se sjetila, da je druga podsjeti na to. Kaže Ibn Kathir, Kaže, innema uqimet mar'atani, li ređuli, linuksani al mar'ati, kema kale i tako. Kaže, eh, ovdje je došlo, u ovom da, da dvije žene su na mjestu jednog čovjeka u svjedočenju šehadetu, zbog, kaže, ono što je došlo pojašnjeno u hadisu, zbog manjkavosti eh, pameti koje je spomenuto u hadisu, poznat hadisu Abu Hurajre Mutefaku Alehi, kada je poslanik sallallahu e, rekao, jel, e, prilikom, jel, kada je, e, bio Bajdan, pa je otišao, održao jel, govor vas ženama, pa kaže, ja mašer nisate sad dakne, o žene, kaže, kaže, udjelite sadaku, i nastavak, poznat kaže, vidio sam, jel, i kaže, činite istikvar, vidio sam E, većinu ehle stanovnika nara vatri da su, da žene. Pa je jedna od njih pitala, kaže, jel ovo Allaho poslaniće, e, zašto? Zašto su žene e, u većini jel, u, popunjavaju jel, vatru? Kaže poslanik u nastavku kaže tek furne lane, zato što kaže što mnogo proklinju, o tek furne ašir, što, je, što, ne, negiraju tek furne ašir, negiraju dobročinstvo kojim uradi čovjek muž. Kaže, mare ejtu, na, ovaj nas dio hadisa interesuje, mare ejtu minaki sati aklin vadinin aglebu li vi lukbin min Kaže, se nisam vidio, nisam vidio da neko tako koji ima, jel, krnjavu pamet i vjeru, da pobjedi nekog jakog i odlučnog muškarca poput vas. Ovo je, ovo je s druge strane pohvala ženama, jel? Ovo je pohvala ženama, jel? Da one ipak, iako su takve, one nadvladaju, savladaju i prevladaju muškarca u mnogim stvarima. Pa su upitali dalje poslanika, znači kaže, a šta je to manog sanu Kakva je to nedostatak i krnjavost razuma i vjere kod žene? Pa poslanik sam to pojasnio, znači ovdje se ne raširuje značenje širije nego što, što je spomenuto u hadisu. Kaže, noksanu akliha šehadatu imratin do šehadatu rađul. Kaže, e, njena krnjavost i nedostatak pamet u tome, kaže što dvije žene e, su vrijede e, u svjedočenju vrijede koliko jedan muškarac. A kaže njena, njen nedostatak i krnjavost njen nedostatak i krnjavost kaže vjere je u tome kaže što temkutu lejalije la tusalli wa tuftur Kaže što prođe noći i noći kaže one ne klanjaju i kaže i ne klanjaju i kaže i mrce se u Ramazanu. Zašto? Zbog čega? Zbog mjesečnog pranja. Za razliku muškarca. On u tim, vremenima oni poste i klanjaju. A, žena tu ne može, nije u stanju zbog fizičkog zbog e, fizičke nemogućnosti. Dalje. Neko će pregovoriti sve ovo što smo do sad rekli, neko će doći pa će reći pa čekaj. Ima žena koje su prametnije, koje su, e, koje su od muškaraca, od mnogih muškaraca. E, odgovor na ovu stvar da mi govorimo o onom što je osnov, što je temelj. Jer je islam izgrađen na većini. E, propisi se grade na ono što je već kod većinije ljudi, a ne pojedinih. Izuzeci nisu pravdi. Izuzeci su izuzeci potvrđuju pravila. Znači ono što je u većini slučajeva, što je najčešće, to je ovo što je spomenuto što smo rekli, jel, što, o čemu govori šerijatski tekstovi, po pitanju opisa žene. Naravno, jel, a, ovdje, e, ovdje jel, griješe oni i čini zulum, i čini nešto vrlo ružno, i haram je tako da radi, koji e, pokušavaju sa ovim hadisom da dođu kažu, jel, a, e, i čak to ženama kaže u oči, u kažu da su one, jel, da su one, e, da su one krnjave, da su, da su one glupe, da su one ovakve i onakve, što nije tačno. Jel. Odnosno, čak da pomisli jel, da je to vid, e, vid vid nekakve ludosti psihičke, neuračunljivosti i tako dalje, što nije tačno. Odnosno, čemu se radi ovdje? Što se tiče jel, ženi, ono što je poznato, što je priroda ženi, da kod nje prevladavaju osjećanja. Prevlada osjećanje kod ženi nad razumom, što je opća, opća pojava kod većine žena. Kod većine žena, niko svih. Znači da, je njen, e, njen osjećajni dio jači od razumskog dijela. I zbog toga e, e, one se ponašaju E, u određenu situaciju e, na način što, e, na, način da se muškarci apsolutno tako ne ponašaju u sličnim situacijama. I ovu stvar, znači to da, da je kod da je emocionalni dio jači i da više preovlada onaj razumski dio, to je, stvar koju, iako može negirati samo onaj koji je ohol, koji ne priznaje ono što je u stvarnosti ili ne zna ili je džahil o tome. dalje, ono što je došlo u širijetskim tekstovima, a to je da žena nasljeđuje polovinu onoliko koliko nasljeđuje muškarac. Znači ako imamo brata i sestru koji nasljeđuju, e, brat uzima duplo više nego njegova sestra, nasljeđuje od onog koji umro. Naravno na to ukazuje poznat kuranski nisa u suri e, Nisa, yusikumullahu fi auladikum li zekr mislu hadbilun sejein. Allah džanu vam daju uvesijat, jel e, po pitanju vaše djece da se da, da muškarcu pripadne e, duplo da muškarcu pripadne koliko djema ženama. Odnosno, e, sinu koliko djema čirkama. E, e smisao toga, e, zašto, je to tako, kao, što kaže i Kurtubi i kefir tako dalje, šta je smisao toga? Zato što muškarac u stvari je onaj koji je zadužen da izdržava porodicu. On ima više potrebu za imetkom nego žena. I ona je onaj od koga se traži jel, da izvaja imetak. I zbog toga jel, i, sa šarijatske strane i sa razumske strane je, priličniji i normalno da on dobija duplo više nego žena. Jer je ona onaj koji država porodcu. Dok žena koja, se uda, jer ona nije dužna da sebe izdržava. Nije dužna da iz svog imetka troši na sebi ni na svoje djeci. Četvrta stvar u kojoj se, u kojoj se razliku žene je odjeća. E, odjeća ženi se razlike potpuno od, od odjeće muškarca. Ono što je došlo u šerijatskim tekstovima, e, da ono, ona poznato razilaže učenjaka, da je žena po jednom stavu sva stidno mjesto avret i da je dužna da pokrije čitavo tijelo. Drugi stav učenjaka da je dužna da, pokrije, da otkrije lice i šake ili stopala još. Znači to ta dva stava učenjaka ili tri, nije bitno. Znači žena što smije otkriti najviše je lice, šake i stopalo. Po to, po stavu učenja. Po drugom stavu treba pokriti sve Ili po onom stavu treba pokriti lice, a da smije otkriti jel, e, šake ili stopalo i tako dalje. Da ne ulazimo u detalje toga. Ali e, e, suština u tome da po ovom žena se totalno drugačije dužna je drugačije znači da se oblači nego muškarac. Naravno se vraća na kuranski ajet u suri Ahzab E, gdje kaže uzvišenje ja ihve nabiju kulli ezvađike u benatike u nisani ili mu'minin yudnine alejhine min jalabibihin zalika edna an yu'rafna fala ju'zin wa kana Allah ghafurur rahima kaže o vjerovjesniće reci ženama svojim i svojim i ženama mu'mina neka spusti niza se svoje džilbabe kaže i to je bolje da bi, da bi E, e, e, edna da bi se bile pozna, da bi se razlikovale od koga? Od robinja. I kako ne bi bile uznamiravane i tako dalje do kraja ajde Za razliku od muškarca, koji je, kod koja je stidno mjesto od pupka do koljena. Kao što je došlo u hadisu, jel, u kojem poslanik sallallahu kaže, ma bejne surrati ili rukbe, avre, ono što je između pupka i koljena, to je avret, hadis e, kojeg bilježi Hakim u svomu sedrka, a ših Albani ga ocijenio e, dobrim, prihvatljivim, iako u njemu ima određene slabosti. Uglavnom, e, opći stav kod četiri mezeba jel, je da je ono što je između pupka i koljena da je stidno mjesto. Stidno se različite oko toga, jel, da li ulazi pupak u stidno mjesto i koljena ili ne ulazi oko toga ima razilaženja, a ono što je između, znači ispod iznad koljena, e, nema razilaženja kod ovih učenjaka da je to stidno mjesto. Također, od stvari u kojima se, e, u kojima razlikuju muškarac i žena, a mnogo ih je, je to da muškarac, muškarcu je u islamu dozvoljeno da oženi četiri žene. Za razliku od ženi, kojoj nije dozvoljeno osim da ima jednog, muža. Također, e, sljedeća razlika, muškarcu, muškarac ima pravo, on jedin ima pravo po širijetu, da dadne talak. On kada dadne talak, ispravan je talak od njega, puštanje žene. Dok s druge strane žena, ona ne može dati talak muškarcu. Ona ne može putiti muškarcu, osim kod nas u praksi, jel? Govori po širijetu. Znači, žena ne može dati talak muškarcu. Nema pravo ga dati niti je ispravan. Ona ima nešto drugo, a to je fesk, poništenje braka za koje treba imati ispun šata da ili ima takozvani hul, znači za, zahtjev, da, e, zahtjev od muža da je dadne talak iz određenih razloga tako da je tema za sebe. Ali da ona može u osnovi da dadne talak muž, mužu, muškarcu, to ne može. A i kad bi mogla, jel, koliko bi danas bilo više talaka nego inače što ima, jel, kada bi žene davale talak. E, Helenice. Sljedeća stvar o čemu se razlikuje muškarac i žena je to muškarcu je dozvoljeno da oženi kitabiku, e, kršćanku ili židovku. Za razliku od žene i muslimanke koje nije dozvoljeno da se uda osim za muškarca. Na ovom Također, muškarcu je dozvoljeno da putuje bez žene. I e, znači, nije uslov za njegovo putovanje da ima sa sobom mahrema za razliku od ženi, La tu safru illa mahram. Žena ne smije, nije dozvoljeno da putuje osim sa mahremom. Putuje znači na, udaljenost koja smatra putovanje. Također razlike među njima u tome što muškarac je obavezan da klanja u džematu, u mešidu, pet vakata namaza, farzove. Za razliku od žena, čiji je namaz u kući bolji i vrijedniji i zdraži Allahu od njenog namaza u mešćinu. Mada je dozvoljeno da Također razlika među njima u tome što je ženi dozvoljeno da oblači svilu, da nosi zlato, da se uljepšava time. Zato što je žena. Zato što se ona ukrašava, predmet ukrašavanja. Za razliku od muškarca kojem je to zabranjeno. I tako dalje, mnoge stvari ako bi navodili, odnosno daleko, da sve u detalje spomenemo. E, sve ovo, jel, sva ova pravila koja smo, ove različitosti, u čemu se razlike e, u nekim propisima, muškarac od ženi na čemu je sve to zasnovano? Na tome što su muškarac i žena isti? Ne, obrnuto. Baš zato što su muškarac i žena različiti po svojoj prirodi. Kao što je došlo u Koranskoj ajetu. Volej se vekeru unsa. Nije muškarac kao žena. U suri Ali Imran 36. ajet. Znači, muškarac se razlikuje od žene u mnogim stvarima sa strane šerijskih propisa, također u, po samo njihovoj prirodi. Muškarac je dosta drugačiji od žene. Muškarac po pitanju snage njegove, po pitanju njegovog tijela, otpornosti, e, e, čvrstine, e, grubosti, totalno se razlikuje od žene koja je, koja je blaga, koja je nježna, i tako dalje. A ono što je to, također u praksi poznato i što, se ne može negirati, da i sa strane razuma, da je muškarac onaj koji je poznat po tome, da ima snagu otkrivanja, znači veliku moć, razumsku moć, spoznavanja, ima jaku memoriju, u odnosu na ženu koja je po ovom pitanju dosta slabija. Naravno, izuzeci ne ulaze u pravilo. Ima žena koje su bolje od muškaraca, ima koje su jače od muškaraca i fizički i psihički i pameću i svakako. Ali to nije pravilo. Mi gledamo ono što u većini. I zbog toga, zbog toga je džihad propisan muškarcima. Oni koji su obavezni da vode džihad su muškarci. A ženama nije propisan džihad. Kada Aisha radijallahu anha došla pitala poslanika sallallahu alejhi Da li je nama ženama propisan džihad? Kaže da. Nam walakin džihadun la qitala fihi. Da, propisan je ženama džihad, ali džihad u kojem nema borbe. Ko? Koji džihad? hađ i umra. Hađ i umra. To je za ženu džihad. Zašto je to tako? Zašto muškarci trebaju da vode džihad i vode džihad, a ženama nije propisan? Zato što su isti? Ne, zato što se razlikuju. Od milosti Allah Žešanu prema ženi, zato što je takva po prirodi. Allah Žešanu takvu stvorio. I ona je sama, znači žena sama po sebi kao žena je savršeno biće. Ona sama po sebi je savršena. I nepravedno je upoređivati i izjednačavati muškarcu koji, koji je potpuno drugačiji od njih. I svako ima svoju ulogu. I ono što radi može biti savršen. Kada odradi onako kako treba. I zato poslanik kaže, jel, eh, od eh, kemule mine ređali ketir. Kaže, mnogi od muškaraca su bili, bili potpune ličnosti, potpune ljudi. A kaže, žena je vrlo malo bilo. Pa je nabrao četiri, eh, naveo četiri žene koje su bile potpune žene, potpune ličnosti. Odnosno sve nas ovo dovelo do jednog zaključka, a to je, a to je znači da, postoje određeni šarijatski propisi koji su, koji su vezani za muškarce, a koji u tim istim propisima razlikuje se žena od njih. Neko će reći, pa dobro, a zar nema propisa o kojima su isti? Da, ima. Mnogi su propisi u kojima, su kojima nema razlike između muškarca i ženi. Od tih propisa, znači šerijat između, između muškarca i ženi u mnogim i ibadetima i među ljudskim postupcima. Od tih stvari je da žena abdesti kao što muškarac abdesti. Nema razlike u abdestu. Među njima. Također žena uzima gusul kao što muškarac uzima gusul. Žena klanja kao što muškarac klanja. Žena posti kao što muškarac posti. Osim, jel, ako je u stanju hajza i nifasa, žena daje zekat, izdvaja zekat iz imetka svog kao što izdvaja i muškarac, također žena obavlja hađ i umru kao što muškarac obavlja hađ i umru, ženi je, e, ove sve stvari koje smo naveli, znači imaju određene, u nekim detaljima su razlike između muškarca i žene, što je pojašnjeno u širijetskim tekstima, a osnova je da je sve isto, osim nekih detalja. Ženi je dozvoljeno da vrši prodaju, da prodaje kupuje. Ženi je dozvoljeno da da sadaku kao što je muškarcu dozvoljeno i, a ženi je dođeno da oslobodi roba, ako ima roba, kao i muškarcu, i da posjeduje roba. Ovo se naravno vraća na poznati hadis, jel, u kojem je došlo, kaže, inne nisa šeqa'iqu riđal. Zaista su žene, zaista su žene, kaže, šta? U hadisu, oda Aisha radi Alohana. Kaže, upitan je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve o muškarcu koji nađe koji nađe e, mokro na svoju odjeći. A ne sjeća se da je imao polucije. Pa kaže njemu poslanik kaže trebaš uzeti gus. Pa kaže o čovjeku kaže koji je vidio u snovima sanjao je noćne polucije, da ima imao intimni odnos, da je noćne polucije. Kaže, ali ujutro ustoji i ne nađe ništa mokro na odjeći. Kaže, la gasli on ne treba uzeti gusl. Pa je opitalo mu Seleme, o lahu poslaniće, kaže, je li žena? Ako žena vidi u snovima to, znači sve isto što je spojeno za muškarca, jer i ona treba uzeti gusl. Odnosno kad ne vidi da ne treba. Pa je poslanik sallallahu alim sallam odgovorio ovaj hadis koji malo prije navodim. Da su žene E, drugi dio muškaraca, znači, inne nisae Znači, žene su polovina muškarca. Znači, ono, e, znači, zaista žene upotpunjavaju, oni su drugi dio muškarca, znači pola je ono što čini zajedničko, pola su žene, pola muškarci. Ovaj hadis je ga i, ima, i, u svom usnadu, a šeha Albani ga i Tirmizi ga ocijenio vjerodostojnim. E, dolazimo sa ovim svime, što, sam do naveo, dolazimo do, jednog rezimea, do jednog zaključka. Da žena, kao ljudsko biće, da je ona u određenim stvarima jednaka sa muškarcom sa muškarcima. Da u određenim stvarima se razlikuje od muškaraca. Odnosno, da je većina šerijatskih propisa se odnosi i na muškarce i na žene. Podjednako. A ono što je došlo, da je razlika između dva spola, to je od Allahove milosti prema stvorenju, jednom i drugom, a prije svega od Allahove prema ženi da je nije zadužio određenim stvarima koje ona po prirodi ne može podnijeti, niti ih činiti, niti raditi. Odnosno se vraća na Allahovo znanje njega koji je stvorio ženu takvu i zna šta je odgovara po prirodi i s je treba obavezati i zadužiti i šta ona ima pravo i kakve ima obaveze. Ovo može negirati samo, samo neko ko je, ko je ohol. Mogu nam doći ovi sa zapada koji pozivaju na emancipaciju, na izjednačavanje muškaraca i žene i da to traže svojski sa slatkorječivim i lijepim riječima. Međutim, jel, e, pojavit će se neki muškarac pa će reći hoću i ja da se izjednačim sa ženom, da ja budem jednako i ona. Kako? Pa hoću i ja da mogu da postanem, da budem trudan, pa da rodim i da dojim dijete. Hoću da se izjednači sa ženom. Hoću da budem jednako ona. Drugi će reći, hoću i ja da se izjednači sa ženom. Hoću i ja da imam menstrualno pranje. Da budemo isti. Sa druge strane, mogu doći žene i traži da budu iste o nekim stvarima, što su samo svojstvene muškarcima u fizičkom smislu i u psihičkom. A to nas naravno vodi jel, jedan sunovrat, je nešto što je nemoguće, što je nerealno, što možda više liči na cirkus i smijavanje i zezanje nego na ozbiljnu stvar. Odnosno, po ovom pitanju muslimani, i muslimanka trebaju biti potpuno smireni i zadovoljni s onim što je došlo u šerijatu. Predani šerijatskim tekstovima koji govore po ovom pitanju. A u stvari sve se ovo vraća na jednu stvar vrlo bitno odnosno na kuranski ajet E, kada uzviše kaže Ela ja'lamu men wa vahu latiful khabir. Zar ne zna onaj koji je stvorio? Allah šanova koji je stvorio sve. Pa stvorio muško i žensko. huwa latiful habir. On je onaj koji je to sve precizno, mudro uredio, detalje, pojedinosti. Pa zna, jer je on stvorio ženu, zna šta je odgovara njenoj prirodi. Stvori muškarce, znaš što odgovara njegovoj prirodi. A razlikuju se. Uglavnom, ako bi se nakon ovog, svega spomenutog, vratili na citiranu izreku, u kojoj je došlo, žena je izrasla iz rebra muškarca, odnosno ona nije izrasla, nego ona stvorena iz rebra muškarca, a ne iz nogu da bude gažena, naravno šerijat ne podržava da žena bude gažena, da bude da se čini zulom, da, se čini kraj njoj znači nepravda, da bude ponižena i sve te stvari islam ne, podržava ružan, e, oduran, e, neljudski odnos prema, prema suprugi, prema ženi uopćeno. O tome ne govorimo kaže nastavku dalje citata, kaže niti iz glave da bude nadmoćna, znači žena nije kao izrasla, u stvari cijelo vrijeme ovdje greška nije ona uopće izrasla, nego ona stvorena od rebra, jel? Kao niti je iz glave da bude nadmoćna, što ne treba komentarisati, nego kaže sa boka da bude jednaka. Znači ona je stvorena iz rebra da bude jednaka. Znači ako se pod ovom jednakošću misli na ono što se misli na zapadu jednakost, to je totalna greška i to oprečno šerijatskim tekstovima. Islam e, nije izgrađen, znači šerijatski propisi e, u relaciji između muškarca i žene nisu izgrađeni na jednakosti njih dvoga, nego na pravednosti između njih dvoga. Znači, e, šerijatski tekstovi uređuju relaciju između njih dvoga na pravedan način. Ta pravedan, pravedan način znači da je dato svakom od njih dvoga ono što im odgovara po njihovoj fizičko-psihičkoj e, prirodi na kojoj su stvoreni. A ovo da budu jednaci je totalna greška, ovo je neispravno. Ovaj dio ovdje u ovom citatu je neispravan i nije tačan, ispravan, nije izgrađena jednakosti, nego na prave jednosti. Ne samo između muškarca i žene, nego u svim drugim stvarima, na što ukazuju ajeti i hadise koje smo spomenuli u šerijskim tekstovima. i kaže dalje nastavku citata, kaže ispod ruke da bude zaštićena, blizu srca da bude voljena i tako dalje. E, nema potrebe da, jel, da, ovo komentarišemo, da se na što se misli. E, znači, e, ako, smatram da je bilo dovoljno ono što je izloženo sve u detalje, da bi se razumila ona, ona glavna misao vodilja u odgovor na ovo pitanje, a to je, a to je znači da islam E, na, gleda na relaciju između muža i žene, odnosno između žene i muškarca, da je njihova relacija e, e, nadopunjavanja, da jedno drugo nadopunjavaju, jedno drugom trebaju, jedno drugo čine, jedno, jedno su polovina drugom i čine zajedničko, zajednički čine jel, ono što trebaju da čine, E, jedan insanijet, e, jedno, jedno e, ljudsko biće, potpuno ljudsko biće, kada zajedničko žive u braku. Nezamisliv čovjek ne može bez žene, niti žena može bez čovjeka. Znači u općem smislu, društvenom, u smislu zajednice, ljudskog, ljudskog života zajedničkog. Znači to je ona ispravna relacija između muškarca i žene, da jedno drugo nadopunjuju, a ne ispravno ono sa čime nam dolazi zapad i što pokušava nerealno i nepravedno e, sa lažnom tvrdnjom da kaže da su muškarac i žena jednaki, da se treba izjednačiti u svojim pravima i svojim obavezama, što naravno vodi u veliki fesad i nered koji je prisutan na zapad i kod muslimana koji su ovo prihvatili. Jel? E, odnosno, naveli smo poslije mnoge šerijaske dokaze za, u kojima se pravi razlika između muškarca i žene, odnosno da je ispravan, e, ispravno reći što se tiče islama i šerijata, da je islam vjera jednakosti. E, islam je, vjera jedna, pardon, islam je vjera pravde i pravednosti, u, u smislu jel, čovjeka i žene i relacije među njima, a a ne vjera jednakosti na način koji smo pojasnili u detalje. Molim Allah Žešanu da, ovo što sam rekao da bude, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas i da, nam da snage i moći da ovo ispravno razumijemo i e, prihvatimo otvorenih prsta i duše. Ovo sve što sam navodio nisam, e, to govorio da bi ja omalovažio, umanjio e, kadr stepen i nivo žene i tako dalje, daleko od toga jel, sve što sam govorio, nastojao sam da to vratim na šarijaske e, tekstove i na ono što su rekli učenjaci, e, koji, koji su oni koji nama tumače žijat, a dovoljno je ono što je došlo u Koranu i da ne, ne treba nešto posebno filozofirati, dodavati na ovu temu. E, pošto je ovo pitanje, e, tako sam očekivao da je uzelo mnogo, mnogo vremena i prostora, e, ja ne bi želio da dalje odugovlačim. Sve, ja sam pripremio odgovorio na ostala sva pitanja, ali zbog vremena i zbog odugovlačenja ne bi da dalje da, da, da, vas dalje zadržavam i zamaram. Uglavnom, nastojat ćemo inšala u sljedećem terminu da odgovorimo na ostala pitanja koja ne zahtijevaju toliko vremena. Jel? Uglavnom, e, molim Allaha subhanahu ta'ala da, da, da nas okoristi od ovog našeg večerašnjeg duženja, da ovo učini e, dokazom nama i da, nam u Kabuli i da nam poveća deređu na sudnjem danu, na ahiretu. E, također koristim priliku da, da uputimo zajedničku dovu E, našoj braći i sestrama u, Siriji i na mnogim drugim mjestama gdje, su muslimani potlačeni, gdje se čini zulum, gdje se čini nepravda, da je Allah šanu otloni od njih e, zulumčare i nepravdu, e, da im omogući da, da mogu živjeti u ljepoti islama i šerijata onakvima kakvi jesu, kakvi su došli od, kako nam je pojasnio poslanik sallallahu alaihi sallam subhanaka Allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ent wa atubu ilaik Assalamu alaikum rahmatullahi i barakatuhu. Posjetite stranicu www.islamika.org Vaša edukativna islamska stranica. Bismillah, alhamdulillah, veselat vasalam, rasulullah, muhammed, sallallahu alaihi sallam, ima ba'd. Da nastavimo sa ostalim pitanjem za lahu pomoć. Malo nas ova tema jednakosti žena i muškaraca razvukla zamorila, mene oznojila. Uglavnom, sljedeće je pitanje, e, znači dođe treće pitanje po redu, kaže Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Spomenuli ste da se prenosi rivajet od imama Ahmeda da je protekvirio kaderije svoga vremena koje su ga mučile, pa ukoliko vam nije problem da malo progovorite više detalja o tom rivajetu, pošto znam za, riva, za rivajet da ih nije protekvirio. Halal te možda previše pitam, ali bi volio da znam više detalja uopšteno kada je riječ o ovom događaju, da vas Allah nagrada svakim dobro, amin. Odgovor na ovo, e, pitanje nije baš bilo e, precizno e, ono što sam ja rekao, ako misli na ono što sam ja rekao, možda neko drugi pitanje. E, ako sam ja negdje rekao, ja sam mogao samo reći da je e, pitanje se vraća na halifu Muna, e, koji je bio Muatezila, Muatezila po Akidi, znači koji je tjerao ljude, odnosno učenjake, da izjavljuju da je Kur'an stvoren. Znači da to nije Allahov govor, nego da je Allah stvorio ono što je u Kur'anu. znači po pitanju Muna, pošto je poznat stav imama Ahmed i činjaka, da onaj ko kaže Kur'an stvore, da je to kufr. Međutim, opće poznat stav i e, je to i prenešeno od imama Ahmeda, da imam Ahmed nije protekvirio e, halifu pojedinačno, znači pojedinačno tekvir, opći stav da ga nije protekvirio, nije e, pozvao ljude da se dignu protiv njega i povedu, e, povedu borbu, da ga skinu vlast i tako dalje. S tim da se prenosi i drugi rivajet i druga predaja, ovo, ovo sam lično čuo od šeha E, mensura Simarija, prenosi se u rivajacu, sad precizno se tačno neće, ne sjećam e, ko navodi u kom dijelu, e, da je imam Ahmed, ali među, među užom, među odabranom skupinom, da je rekao da znači iz riječi iz koje se razumije da, smatra da je Me'mun, halifa Me'mun zbog toga što je bio na tom etikadu u uvjerenju, jel, da je Kur'an stvoren i što je tjerao ljude, jel, E, da to kažu učenjake i ubijao zbog toga određene učenjake i tako dalje i imao namjeru i također da ubije i imama Ahmeda da, je, da je, da je rekao riječi koju pučuju da ga je protekvirio jasno i nedosmisleno a onaj, e, a u stvari, odnosno, i ono što je također preznato od imama Ahmeda da je rekao, jel, kaže da je, ova fitna, fitna e, koju je sprovodio jel, halifa Memun, kaže inama e, hije fitnatun, fitnatun hasa bilo nema, da je to fitna koja, je, e, koja se odnosi samo na učenjake, da nije za obične ljude, nije za obične ljude i za zbog to, e, obične muslimane i zbog toga nije htio da uvuče obične muslimane da se proljeva krv radi toga jer ono koga je proganjao uh, halifa Memun to su bili učenjaci da oni kažu da izgovori E, e, taj poznati stav koji su imali muatezile, da je Kur'an stvoren. E, I ovo je ono što je preneseno i što je opće poznato mama Ahmeda da je prenio, znači, odnosno, znači da je ovu stvar sveo, da je to, da je to iskušenje fitna za učenjake, za učene ljude, a ne za obične muslimane i zbog toga nije htio da ih pozove da pokrine, da se podignu protiv e, halife i da povedu, da ga skinu s vlasti. E mislim da je dovoljno ovo što sam rekao. Dalje, e, četvrto pitanje, kaže, eselamu alaikum, živim u braku sa džahilom, koji mi ne brani klanjati, ali mi brani praktikovanje suneta. Na primjer, e, nošenje e, široke odjeće, crne boje, pozivam me na svadbe gdje je muzika, praktikuje miješanje muškaraca i žena, što je u kontrakturno s mojim ubjeđenjima. Da li smijem odbiti pokornost mužu po cijenu braka? Allah te nagradio, amin. Odgovor na ovo pitanje e, je sljedeći da, da ovdje ima dvije stvari mimo ovog, ove pokornosti što pita. Ima prije toga e, samo to što je nazvala, kaže da živi u braku sa džahilom. E, iz njegovih postupaka se može razumjeti da je on džahil, musliman džahil, znači ima islama, znači nije na kufru, ili je kafir. A shodno tome, jel, i razlikuje se i, propis e, života njen, njenog sa, sa, sa, takvim mužem, jel. Ako je on džahil u smislu da on kafir, znači da ne vjeruje o šanu, da ne vjeruje o šanu, da ne praktikuje ništa od Islama, i tako dalje, onda je brak sa takvim čovjekom jako upitan. Brak sa takvim čovjekom upitan je muslimanki nije dozvoljeno da živi sa murtedom, sa otpadnikom, ako ikad bio musliman. Odnosno muslimanki nije dozvoljeno da živi sa kjafirom, muslimanke je dozvoljeno da, da bude u braku samo sa muslimanom. E, bez obzira kojeg stepena bio, e, odnosno da li, koliko praktikuje od vjere, ali nije dozvoljeno da bude sa kjafirom. Pa tako da, to pitanje, znači e, ova ista sestra koja pita, treba da ga preispita i pokrene, jel, pošto nije bila precizila na kom nivou vjere, praktikovanja vjere i vjerovanja njen muž. A drugi dio pitanja, odnosno ono što je pitala, kaže da li smije biti, e, odbiti pokornost mužu po cijenu braka. Osnova je po pitanju pokornosti žene mužu, e, osnova je da, da je pokornost bil maruf. E, pokornost je u dobru dobročinstvu u dobrim stvarima. Odnosno, preciznije, nema pokornosti u griješenju Allahu Đelešanu. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Buhari i muslima, kaže la ta'ate fi fil ma'asijati, kaže poslanik nema kaže pokornosti, nema pokornosti u griješenju. Ako muž naređuje ženi nešto, ili vladar svom počinom, naređuje nešto što je grijeh prema Allahu Đelšanu, u tome nema pokornosti. U tome nema pokornosti. I nema ta'atu fil Pokornost, poslušnost je u dobro Ovo dobro se misli i ono što je, što je što je mustehab i ono što je dozvoljeno. Što je dozvoljeno. Prema tome, ovo je odgovor na, na, na, na njeno pitanje. Znači, ne, samo da, ona smije, da, da odbije pokornost, nego nije dozvoljeno da bude pokorna u griješenju prema Allahu Đelešanu, poput toga da ne nosi ispravno, e, da se šerijatski ne obraći ispravno, e, poput toga da, se odaziva na nekakve svadbe gdje ima muzika, muzika koja je haram, jel, e, miješanje, da i miješanje muškaraca žena koje također E, po haram. Znači u tim stvarima nije dozvoljeno ženi da bude pokorna svom mužu. Ona je e, e, obavezna da bude pokorna Allahu Šanu prije svoga muža, pa makar ove stvari, jel, pa makar ove stvari odvele do toga, odvele do toga, jel, da dovedu u, upitnost i samog braka, znači nema pokornosti od strane žene u nepokorno, mužu u nepokornosti prema Allahu Đelešanu. Allah zna najbolje. E, e, sljedeće pitanje kaže e, selam alejkum zanima me da li poslije kurban bajrama da li se poslije kurban bajrama klanja dva rekata namaza kada se zakolje žrtva ili uopšte kada kolje Kiku, da li se klanja šta po pitanju klanjanja na file dva rekata povodno klanja Bajrama, Gorbana Bajrama, odnosno ili klanja Kike, nema ništa prenešeno po tom pitanju. E, nije od suneta, nije propisano klanjati bilo kakva dva rekata. E, prema tome, znači, e, tako nešto nije došlo od sunetu, nije propisano, a neko ko bi to uzeo za praksu smatrao da to vjeri, to bi bila novotarija, preraslo bi u novotariju. Allah za najbolje. Šesto pitanje, selam alikum, alikum selam rahmatullahi katu, kaže, zanima me da li ja pri trgovanju robe smijem, na primjer, kup, kupim neku stvar za 50 km, a poslije da je prodajem za 250 konvertibilnih, maraka Da li je to dozvoljeno? E, I kaže dalje, da li se smijem e, cjenkati sa kršćanima nevjernicima e, i kako postupiti po islamu kada, mi ljudi odbijaju cijene nečega što prodajem, odbije, odbijaju. Halta me na pitanje pod pitanjem. Odgovor na, na sva ova pitanja je sljedeći po pitanju prodaje E, roba, e, znači neko ko kupi e, robu po određenoj cijeni, nema nikakve smjetnje da je prodaje po nekoj većoj cijeni, makoliko ona bila. Nema u tome ništa određeno šerijatu, neke zabrani. Osim što ima druga stvar, a to je da, vid prodaje, odnosno preprodaje ono što je kupljeno, recimo ako se nešto kupi za 50 maraka, da se proda po dosta većoj cijeni, ne smije biti prevara da kada se prodaje određenoj osobi, da se iskoristi njeno neznanje te cijeni, znači u osnovi neko kupio za 50 maraka nešto i pro, hoće ga proda za 100 maraka. A kada vidi da mu dođe mušterija da ne poznaje cijene po tom pitanju, onda njemu kao vid prevari njemu, e, njemu što kažu kod nas zavali cijenu i recimo digne na 250 tako dalje. U tom slučaju ako je vid prevare onda je zabranjeno a ako je vid jel, toga e, shodno kako se dogovore, jer određenu stvar koju kupi mogu prodati kako hoću, u tome ima širine, u tome stvari jest trgovina, jel? U tome jest trgovina da se kupi nešto, pa se preproda po većoj cijeni i tako dalje. Ali ne smije biti e, vid e, prevare varanja ljudi. vidovi prevare u trgovini su raznorazni da ne otvaramo tu temu. Dalje kaže da li se smiju cinkati sa kršćanima nevjernicima, kupo prodaja sa kršćanima i sa muslimanima nema razlike u, tim stvarima, osim jel što nije dozvoljeno e, kršćanima predavati ono što je, e, što muslimanima haram, niti kupovati od ono što je muslimanima haram e, prodavati, kupovati. Znači, ako, znači pošto je dozvoljeno cjenkanje sa muslimanima, dozvoljeno sa kršćanima nevjernicima, nema nikakve smetnje u tome, nema razlike između muslimana i nevjernika u tome. kaže kako postupiti po islamu kada mi ljudi odbiju cijene nečega što prodajem. Ne znam da, da tu ima nešto, postoji neki propis kada ljudi odbiju, ako neće da kupi, šta ćeš, ne možeš ga prisiliti. E, kupo prodaje dobrovoljna. Ako odbije, ako neće, da ne odgovara cijena, on ima u tome slobodu ne znam šta se podrazumije pod ovim pitanjem tačno, pa, pa ne znam šta bi mi odgovorio. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, sedmo pitanje, kaže, e, selam alaikum, alaikum selam, rahmatullahi moje pitanje malo opširnije, pa jest dosta opširnije, kaže, moje pitanje malo opširnije, pa mi halalte, imam jedan problem, e, neznanje u vezi klanjanja. Zanima me, da li ja smijem klanjati sjedeći, dok toga što nema prostora da se ispravim. Razlog za to je, e, sam kod nevjernika u inostranstvu, pa da bi obavio namaz moram se skriti na potkrovlje gdje, je prenisko. I, da li je to dozvoljeno za vrijeme radnog vremena koje ja kradem da bi obavio namaz, a gazda za to ne zna, a, i nisam ga ni pitao zbog toga što smatram da mi neće to dopustiti. Sljedeći ako, ako mogu e, tako klanjati, da li sam ja putnik, udaljen sam od mjesta boravišta 30 km, a to jest e, pet, mjesta moram proći e, do firme. Ovo sve gore na, na, navedeno misli se na, na, na podne farz namaz koji ja želim klanjati skraćeno sjedeći. Pored svega, ovoga, da li mi je ova opcija bolja da spajam podne sa, e, sa sredinom indijskog vremena, jer to samo mora biti na početku indijskog vremena spajanje, šta je sad e, preći uraditi, klanjati skraćeno u vrijeme namaza sjedeći ili spojiti pa klanjati e, kako se klanja. Ja trenutno spajam, tako radim do sada. Da bi se zadovoljio, ja pitam, morao sam vam na ovakav način postaviti, pojasniti situaciju koju sam pa još jednom halalce za vrijeme koje vam oduzima, Allah Žešanovo vam dao svako dobro. Odgovor na ovo pitanje, koje je jako dugo, moglo se dosta kraće postaviti, je e, da u osnovi musliman, kada ode radit kod kjafira, ovo koristim priliku da dam savjet, znači ne smije musliman sebi da dozvoliti da se ponižava, da se stidi svoje vjere, u osnovi treba odmah staviti do znanja gdje god da ode da kaže da je musliman i da kao musliman e, ima određene obrede, molitve kako, kako to oni lakše razumiju, znači mora klanjati namaz, taj namaz mu ne odužima više od pet minuta, kao ako onaj može koji ide ima e, puš pauzu da, da ispuši cigaretu ili onaj drugi ode u WC, ima pravo da ode u WC 5-10 minuta, više ili manje. Zašto jedan musliman, e, zašto, ne bi imao pravo da može obaviti namaz 5-10 minuta, jer da klanja farz namaz, jel? E, znači u osnovu musliman kada ode bilo gdje da kod, kod nekog kafira, a to je praksa potvrdno, to prenose ljudi koji su što tamo radili, da, treba je da stavi do znanja kod vlasnika te firme, direktora poslodavca šta ja znam da mu kaže da je musliman i da on praktikuje klanjanje u tom tom periodu toliko toliko minuta i da je to njegov šart pristupa u radu posao. Ako neće, ne odgovaramo, traže drugi posao i tako dalje. E, ja znam neko reći, pa lako je to tako reći, mi nemamo posao, tako da e, musliman znači, mora imati neke principe kojih ne može da pada niži. Ne smije sebi dozvoliti da, kao što imamo slučaju e, ljudi koji smo pitali, smije li on klanjati, smije li on klanjati sa, eh, sa u rukama kakvom bušilicom, pa na način, jel, kaže da radi, radi na jednom mjestu s a ja krijem da ja klanjam, da sam musliman, i, odnosno da ja klanjam, kaže da bušim muž dok u zidu, bušim rupu, odnosno bušilicom, da ja tada, no, da on ne primijete da ja to klanjam, jel mi ispravna tako klanjam. Znači, do te mjere da, da, dovede, da, da, čak i ovako pitanje pita. Znači, da krije od onih koji rade, koji možda će sakriti da, je on musliman, Mi treba li kriti kako je to situacija da smo tako u stanje došli da moramo kriti da smo muslimani. A, znači, ovo, u negativnom smislu, jel, musliman se ne smije svi da je musliman, mora staviti svima do znanja na kraju krajeva, kjafiri koji vidi muslimane koji klanjaju, praktikuju, vjeruju, normalno, ne svi, nisu svi takvi. Ima koji mrze u osnovi, ne, vole nas misliti, ne vole da radimo kod njih. <clears throat> Ali mnogi od njih, mnogi od njih prihvate i vole vjernika koji praktikuju vjeru i znaju da su pošteni, da neće ukraza, da neće umanjiti, da neće oduzeti i tako dalje. I takve vjernike koji vidi da praktikuje, da klanja takvu vjeru i uzme ga kao nekog svog užeg saradnika, kod njega ostavlja ono što kod drugih ne smije ostaviti, i slične stvari što spominje, što mnogi spominju koji radi tamo, jel? Znači, ovo govorim u osnovi, znači, da ne treba se muslima sebe dozvoliti da u ovakvu situaciju dođe, da postavlja pitanje, da li smije ovako klanjati gdje se ne smije ispraviti. Jel? E, odnosno, odgovor na ovo pitanje, e, e, šart valjanosti namaza, namaza je kod ono koje je sposobno da stoji je kijam, stojanje u namazu. Znači, namaz nije ispravan ovom koji bi klanjao u ovakvoj situaciji, jel, kako on rekao, jel, da bude, jel, da bude sagid. Da, da klanja sjedeći, jel, da klanja sjedeći zato što se ne može ispraviti zato što nema dovoljno prostora. Jel? E, pošto ova situacija koju je on naveo ovdje, e, brat koji je naveo, koji je naveo ovdje, znači nije to nužda, šarijaska nužda koja mu dozvoljava da na takav način klanja. Onda je zatvoren u samnicu, u zatvoru gdje se ne može da ispravi, mora sjediti, to je nužda, ne može drugačije. On klanja i ne može ni abdesti, ne daje mu ništa. On klanja u situaciji kako jeste uzima tejemum, ako ne može tejemum, znači e, klanja namaz u stanju kako može, mora klanjati namaz nema na namasko vremenu, procijeni kad je namasko vrijeme i tako dalje. Ali ovo nije nužde, nije situacija nužde. Možda jest on sebi umislio da nužda, u šarijetu to nije nužda. E, odnosno, da odmah konkretno dadnijem odgovor na, na ovu stvar, e, pošto je naveo u drugu soluciju, 30 km znači, daleko od mjesta gdje boravi, E, ide na radno mjesto, a vjerojatno i tu gdje boravi i, ta, tamo je otišao iz Bosne jel, inostranstvo, pa je svakako se ulazi u, u Musafira, odnosno dovoljno ovo što je 30, km daleko od, od boravišta, Eh, da se inšala smatra musafirom, jer musafirluk udaljenost eh, nema švijesko eh, dokaza koji kazuju jel, da, je to, da je to određeno određenim kilometrima, negdje ono gdje se čovjek smatra da je musafir, da je putnik, on koristi olakšice musafirluka, a od tih olakšica je da može znači, kratiti, spajati namaze. Pa konkretan odgovor za ovog brata je bio ovdje, jel, prvo da u buduće se da dozvoli da upade u ovakvu situaciju, a dalje a dalje za konkretno za ovaj slučaj je znači za njega solucija da spoji e, podne nama sa ikindijom, e, e, klanjajući znači u bilo kojem vremenu, kidijskom vremenu, pa makar jel i e, pred sami akšam. Nema nikad sve dok se smatra kindijskom vremenu, znači dozvoljeno da klanja, da klanja znači da spoji jakšan skraće, znači krati dva po i, spoji e, podne i, i kindiju i klanja u ikindijskom vremenu bilo kako mu odgovara, bitno je sam da nastupi akšansko vrijeme. I glavno to je odgovor e, e na, na, ovo njegovo, na ovo njegovo pitanje. Allah zna najbolje. Osmo pitanje. Osmo pitanje E, kaže Esselamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, Allahu poslanik sallallahu sallam je rekao, neće ući u džennet onaj u čijem srcu se e, nađe makar i najmanji dio oholosti, e, hadis bilježi muslim, pitanje kaže da li nam možete otkriti šta to spada u najmanji dio oholosti kako bi se mogli sačuvati toga, da li to znači da, da će vječno ostati u džehennemu, Allah vas nagradio, E, odgovor na ovo pitanje e, trebalo je samo jel, e, u potpunici jel, spomenuti čitav hadis i u tom hadisu se i nalazi odgovor. Znači hadis koji bilježi muslim u sahihu u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi neće ući jel, u džennet la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr neće ući džennet onaj koji onaj u čijem srcu ima najmanji dio oholosti kibura pa je jedan od ljudi pitao kaže Eh, ina ređula juhibbu nekune theubuhu eh, hasena wa na'luhu hasena kaže ima čovjek koji voli da mu bude odjeća kaže eh, lijepa, čista jel, i da mu bude, da mu bude, da bude njegova obuća odnosno papuće da budu lijepe pa kaže poslanik sallallahu alejhi kaže inna Allaha jamilun yuhibbu jamal Allah je lijep i voli ljepotu Kaže El Kibru. I sad u nastavku ovog hadisa, ovaj dio, samo treba znači, spomenuti čitav hadis i tu je odgovor. Jel? Kaže El Kibru, Batrul Haqi, Batrul Haqi, kaže Wagamtu Nas. Oholost, pod kojom se misli u ovom hadisu, znači poslanik sam pojašnjava, kaže, to je batrul haki, odnosno to je odbijanje i odbacivanje istine, neprihvatanje istine. I vagamti nas, a gamtu nas je kaže omaložavanje ljudi. To je u stvari e, oholoće kibrit koja se misli ovdje u hadisu, zbog koje e, neće ući u, u, džennet koji ima i najmanji dio kod sebe e, taj dio taj dio kibura a to je znači odbijanje odbijanje i odbacivanje istine i druga stvar omalovažavanje ljudi. Znači u ovome je odgovor. Znači, da se e, po tim misli na, na, oholost. E, što se tiče ovog znači, e, da li, to znači, kod koga se nađe ova stvar, odbacivanje istine, znači, pazite, odbacivanje istine je krupna stvar, da ti dođe istina, jasno ti kod onda da je istina, Ana je suneta, i da po njoj treba živjeti i raditi, ili vjerovati u nju, i da ti to odbaciš iz oholosti, iz kibura. Znači, to je krupna stvar. I ta stvar zaslužuje da bude zapriječena s ovim kako je zapriječeno u hadisu. E, znači, velika jaka prijetnja je došla, a to je jel, da neće ući u džennet. E, odgovor na ovo, jel, da li, to znači da, da će vječno ostati u dženemu? Odgovor na ovo je u stvari, e, kako kažu učenjaci, da imaju dva tumačenja. Kaže, prvo je to da, da ako ohalali ovo što je zabranjeno, da onda neće ući žene Znači, e, ako zna za ovu stvar i onda on kaže halal je da čovjek bude, da bude ohol u smislu da odbija istinu, da ne prihvata istinu. Ohalali tu stvar i ohalali omaložavanje ljudi, običnih ljudi muslimana, da ohalali ovo što je zabranjeno hadisu, taj kibur, da ga ohalali, onda je to kufr. Zbog koje neće ući u, u džennet. To je jedno tumačenje. A drugo tumačenje, je, kažu u stvari da, je ovo u stvari ve'idun šedid, da je ovo, da ovo strašna i velika prijetnja. Da je ovo prijetnja da, da sebi ljudi muslimane dozvoli da, da imaju kod sebe ovu vrstu oholosti. Jedno i drugo je ispravno je tumačenje, jedno i drugo je, je, prihvatljivo, onaj ko, ko halal ovo što je zabranjeno, normalno da je to kufar A ovo drugo da je velika prijetnja, znači da to u stvari nije kufar onaj ko to ne ohalali, nađe se to kod nje, a to je često, kod ljudi se često dođe, dođeš mu sa istinom, objasniš mu istinu, a on je odbaci. Da li zbog oholosti, da zbog ljutne, da li što smo ti došlo s tim i tako dalje, nije bitno, uglavnom ljuto odbaci. Ali, znači, velika prijetnja e, e, e, da se tako čovjek, znači, ponaša. Znači, u ovom hadisu je velika prijetnja, znači, prijeti se da neće ući u dženet, a to ne znači u stvari da neće ući u dženet. Onaj koji je umro na tevhidu, umro na Laila hilela, nije činio širk, on će kad tad, bez obzira koliko bio kažnjavan u džehennemu, kad tad će jel biti e, e, kada, e, kada završi ispaštanje griha, bit će vraćen, osim ako Allah jel, bit će vraćen u džennet, kogod je umro na Laila hilela, što je akida ahlu džema. Odnosno, s druge strane, imamo toliko šerijskih tekstova u kojima je došla slična prijetnja, a u kojima ne znači u stvari da tko to uradi, da će biti u džehennemu. Kao što došlo je hadis la yadkhulu ne nemam. Neće ući u džennete e, onaj ko čini nemimet, koji prenosi tuđe riječi s ciljem među ljudima. Hadis vjerodostan bilježi ga muslim u svom sahiju. Znači, ako uzeli ovaj hadis, znači koliko ljudi neće ući u dženet. Jel? znači, ovo je prijetnja, s ovim hadisom je prijetnja da ko se time bavi, jel, da, će biti kažnjen džehennomskom vatrom. Neće ući u džennet, Znači, bite kažnjen džehennemskom vatrom. Da će biti, znači, da će ispaštati taj grijeh u džehennemu, pa tek onda, jel, ako umre, na, ako umre naravno na lajla hilala, bit će vraćen u džennet. Također, jel, mnogi drugi hadisi, jel, kao, kao, kao što je došlo hadis, jel, u, u od od ne Nebuva, od Dehekija, da je poslanik sallam rekao, že, la jedhulu džennete men nebete lahmuhu min suhtin. Neće ući u džennet onaj čije tijelo izraslo od, od mita od haram metka. Kaže, en naru eula bihe, vatra je preča za takvo tijelo. Taj hadis, e, iako u drugim rivati ima slabosti, zbog naše rivata neki učenjanci ga smatraju jel, da, da je prihvatio da je dobar hadis, ima u njemu određene slabosti. Uglavnom, taj hadis ukazuje znači, da je taj grijeh, krupan grijeh, e, e haram i metak, jesti hranci od haram i metka i da zbog tog haram i metka, jel, da to, zbog toga čovjek neće ući u džennet, odnosno da je, da je, to, da je to velik grijeh kada dođe za neki grijeh e, sa e, ovakva, prijetnja da neće ući u džennet, to znači da je to veliki grijeh. Dakle, čovjek treba čuvati, znači da je time došla, e, da je to velika prijetnja za njih, a ne znači automatski da on, jel, da će biti vječno u džehennemu. Po akidi ehli sunne džema, ispravno je, znači po akidi džema, svi oni koji umru na tevhidu, na la hilala, znači neće širk, Bez obzira koje grijehe radili, ubili, ukrali, ovo, ono, sve živo što su radili. Znači, e, ako je Allah ne oprosti te grijehe, znači, on će ispaštati svoje grijehe u džehennemu, ali će kad tad biti vraćen u džennet, jer su umrli, umrli su na tevhidu. I u tom i jest e, vrlo bitna stvar da čovjek poznaje širk, e, poznaje koje su vrste širka i da se čuva širka da ne bi upao u širk, da ne bi umro na širku, jer Allah šanu jel, oprašta sve grijehe kao došlo u dva ajeta, Allah sve grije mimo, mimo širka. Sve druge grije može Allah šano oprostiti ili ne mora oprostiti i ispašta se grije za njih, ali širk se ne oprašta. E, dalje, e, Allah za najbolje, znači to je odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje, kaže Salam alaikum, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, kaže e, ja sam sestra i sanjala sam sinoć da sam u džennetu, tu sam vidjela žene u bijelim haljinama koje su me zvale, možete li objasniti san, Allah vas nagradio, amin. E, odgovorno pitanje, ja ne znam tumačiti snove, pa ne bih se upuštao u ove stvari, osim, e, pošto sam već upitan da onako, što ono kažu, ofrlje protumačim, a ne valja pitati ovako snove, e, to Znači da pita, ne pita se svako za tumačenje snova, to treba znati, ne pitaš oni koji znaju tumačiti snove. E, a ja to ne znam, jel? Ali eto, ono nešto sam načito, tam čitam, tako dalje, vraća se jedan poznati hadis gdje poslanik sam selem e, e, usnio, sanjao Omara radijallahu anha, pa, anhu, pa je protumačio ono što je vidio u, snovima pa nešto slično ovome otprilike to, jel, sa, sanjala si, jel, da si u džennetu, vidjela si žene u bijele haljama, koje su te zvale. Bijele haljine mogu da predstavljaju značenje čistoću, čistoću morala i vjere, a, žene koje se zvale zvale su te, da, da počneš, da praktikuješ, da, imaš čist moral i, i e, čistu vjeru, e, čistu znači i u duhovnom i u fizičkom smislu, kako bi i ti ušla u džennet bila sa njima. Može se tako protumačiti, pošto sam pitala, jel, evo ovako sam ti protumačio, a ne obavezujem te uopšte ovim, ovim tumačenjem, pošto ne znam tumačiti, jel. Allah za najbolje. Deseto pitanje, Kaže, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kako učenjaci hadisa znaju da je neka predaja vjerodostojna, vjerodostojna prenesena od Allahov poslanika sallallahu alaihi wa a kako spoznaju da su određene hadise vjerodostojne samo do ashaba, po čemu se zna da je određena predaja vjerodostojna, kako, kako Saba, ashaba, po čemu kao hadis vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam da vas Allah nagrada svakim dobro. Odgovor na ovo pitanje, ovo je tematika mustalaha hadisa, hadijske terminologije. Ovdje je jednostavno odgovor, jel, učenjaci hadisa, znaju da je neka preda, prenesena od poslanika zato što ima u lancu prenosilaca od fulana, od čovjeka, e, kaže jedan prenosilac, čuo sam od, drugog prenosilaca, sve su učenjaci mu, hadisi, čuo sam od njeg da je rekao taj, taj hadis, ova, on prenosi od ovog, ovaj prenosi od ovog i sve lancem prenosilaca jedan od drugog prenosi do ashaba i onda ashab kaže, čuo sam od poslanika, sam rekao to i to. Kad, dođe tako da ashab kaže, čuo sam Allahov poslanika, sam da je rekao to, ili Allahov poslanik je rekao, radio to i to, znači to je hadis, koji, e, koji se pripisuje poslanik sam prenešen od poslanika, jer ashab kaže da je to uradio poslanik, da je rekao to poslanik sam I to je, to, je, to taj prvi dio hadisa. Drugi dio hadisa koji kaže, e, kako znamo da neki kaže nije, da je od ashaba, pa zato kad se hadis završi na tome, da kaže da je ashab rekao to i to. Znači, dođe hadis prenosi o lancu prenoslaca od tog i tog ravije, da je, on prenosi od tog tog ravije, čuje od tog tog ravije i na kraju kaže da je ashab rekao to i to, da je uradio to i to. Znači to nije pripisano poslaniku sallam nego ashabu. I onda se zna da su to riječi ashaba i da je to djelo ashaba, a ne poslanika sallam. Osim nastaje problem jel, kad jedan te isti hadis u, jednom lancu e, kažu da je taj ashab rekao da je to radio poslanik sam sam rekao, a u drugim, e, rivajetima se kaže da je to rekao ashab, da je to, da je uradio rekao ashab. Onda nastaje razilaženje kod muhadisa, šta je preče, da li se uzima ovo što je rečeno da je, to, da je ashab prenosio od poslanika sam ili da je to on lično rekao i uradio. A to se onda gleda na to e, koje ravije prenosi taj hadis, koji su, ko su pouzdani i tako dalje, što je tema za sebe ne znam e, koliko, koliko me, je mogao razumjeti jel, ovo što neko, uglavnom to, to je jel, duga tema, e, mora se vraćati mnoge e, drugu terminologiju da se odrasli u osobu, da se ovo razumijelo. Allah zna najbolje. sljedeće pitanje kaže, Esselam alaikum rahmetullahi wabarakatuh, alaikum selam rahmetullahi wabarakatuh, kaže, možete li ukratko spomenuti onih pet uslova da bi djelo bilo primljeno bez pojašnjavanja detalja u uslovima po osobu, da vas Allah najboljom nagradom, odgovor ne znam na koje uslove na kojoj uslove misli pet uslova da bilo bi možda ovdje greška u pitanju, možda misli pet nekih šartova za la ila ali pet nekih uslova za nešto drugo, ali e, e, za primanje dijela, da bi djelo bilo primljeno su dva šarta, opće poznato i svugdje, svugdje učenjaci spominju i pišu, jel? da bi djelo neko bilo primljeno, ima prvi šart to je ihlas, i, i, drugi, e, i drugi šart, to je muvafeka. Znači prvo ihlas da se radu ima ima Allaha Đelešanu to djelo, i drugo da bude u Afrika, da to djelo odgovara ono kako, što je prenašeno od poslanika sa da je to, da se tako u vjeri radi. Znači da je na sunnetu. To su ta dva koja treba ispuniti da bi bilo djelo primjena. A na što je u pitanju, da ako je nešto, mislio sam nešto drugo, onda nije bilo precizno pitanje. ali zna najbolje. Sljedeće pitanje, e, kaže, u pitanju kaže ko su e, Abdul Hamid i kaže e, i Mutevalla Šaravi, to jest kakve su bile akide. Ova, ova dva učenjaka egipatska, e, mogu ovako nagrubo uopćeno da kažem na koju akidu su bili šta su bili, ali neću odgodit ovo pitanje dok još e, preciznije jel, e, utvrdim da dođem sa preciznom ono što je prenešeno, jel, šta su za njih rekli drugi učenjaci. E, mada mogu otprilike reći od sebe koliko znam, poznajem ove učenjake, ali, ali ću ovo pitanje. E, 13. pitanje, dalje kaže, pošto svaki musliman ne može graditi svoj islam ima ako nema stabilne temelje, jer to je kao gradnja dvorca u pijesku, to jest sve se prije kasnije, sve će se prije ili kasnije srušiti, pa koji su to e, e, po koji su to temelj, temelj islama koji muslima mora graditi prije proširivanja znanja o islamu. E, odgovor na ovo pitanje je sljedeći da musliman, svaki musliman treba da izučava, da uči prvenstveno akidu prvenstveno akidu. E, e, temelj su znači akida. Naravno kad govorimo o temeljima, znači imamo temelje islamski imanski šartov, ono poznato što učimo u mektebama džamijama. Znači po pitanju temelja kao, e, kao islamski šartova normalno, to se prije svega odnosi na šehadet, odnosno na obavljanje namaza, posta zekata i obavljanje hađa, to su poznate stvari. Ali kad govorimo sa strani temelja akide, znači musliman treba da nastoji da zvučava, da ulaže truda čitajući knjige, pouzdane knjige pristovati predavanjima, slušanje predavanja, odlazići na strance e, gdje se govore akidetske teme. Pogotovo, znači prvenstveno e, musliman treba da se vraća na pouzdane i poznate knjige koje, tumači tumače ispravno akidu. Počev je, e, oni danas poznati raširni knjiga, znači vrlo je bitno da musliman zna E, i da nauči, da se vraća na pouzdane učene ljude i na pouzdane knjige. Poput recimo knjige, osnovne knjige danas koja se izučava po pitanju Akidije, to je Usul u e, Usul i Usul Selase, znači tri temelja od Muhammeda do Lehaba, knjiga koja je stvarno e, potreba u današnje vrijeme da se izučava, da se izgradi na ispravni osnovu Akida muslimana. Poslije toga knjiga Kitabu Teuhid od istog autora Muhammeda Abdul Lehaba, znači knjiga o Teuhidu, izući ta pitanja, znači ta pitanja, vrlo je bitno za akidu jednog muslimana da se može sačuvati širka upadanja u širke i tako dalje. Onda poslije toga dolazi jel, akida vasitije, e, vasitijska akida od šehe Islama ibn Temije sa svojim komentarom. Poslije toga dolazi jel, e, e, akida jel, tahavije, akida od imama Tahavija, hanefijskog učenjaka, sa, sa, znači, sa njenim komentarom. Kad bi ovim načinom, po ovim knjigama, jedan musliman izučio islamsku akidu, to bi mu bilo dovoljno da učvrsti svoje temelje akide i da ne može poslije da ga ljulja i, i, i obara svaki vjetar kada naiđe ili neko predavanje, naiđe neki daja, prolupo i hajmo za njim odmah. Naiđe drugi, puhne vjetar s ove strane, i s one strane, pa se naginjemo, idemo tamo, idemo van, kako ko se mijenja od onih koji nas uče vjeri. Tako musliman ne može učiti vjeru, musliman znači mora da utemelji temelji E, svoju akidu na ispravnim temeljima, pa poslije svejedno od koga slušao, slušao, poslušao nešto o sufijskom šeha, zna raspoznati jel, gdje je pogriješio, zna otprilike da gdje, je, gdje pogriješio, sad se ne uzima od njeg. Slušao ovog drugog, pogriješio ovom. Znači, kad izgradi svoju akidu na ispravnim temeljima, može raspoznati one druge koji griješi, jel? mada to njemu nije cilj, ali znači, e, e, da, bi, da bi se čuo od fitne iskušenja po pitanju akide u današnjem savremenom dobu koja su velike i i, opasne, znači mora izgraditi svoju akidu na temeljnim stvarima. One se izgrađuju znači, od uzimanja od pouzdanih učenih ljudi, pouzdanih šejhova i vraćanja na pouzdane knjige. Otprilike, jel, Eh, poznati šehovi, poznati šehovi po pitanju akide su vjerojatno svima vam poznati, a po pitanju knjiga, otprilike ovo što sam naveo, jel? I ove knjige su kod nas otprilike provedene i sa, sa komentarima. Allah zna najbolje. 14. pitanje, kada sam alikom rahmetullah da li je, alikom selam, rahmetullah da li je dozvoljno oženiti ženu koja je novotarka u zagradi tekfirovka ili je sklona tekviru ili e, prislonjen, prislonja na tekfiru naklonjen na tekfiru jel? kada sam alikom rahmetullah odgovor na ovo pitanje, jel, e, u osnovi muslimanu je dozvoljeno da ženi e, e, mimo ehli kitabike, jel, mimo kitabike, dozvoljeno da ženi svaku muslimanku dokle god je ona muslimanka, dokle nije otpadnik od islama. Bila ona sufika, tekfirovka, ihvanika, vaka, naka, nije bitno. Znači, dokle god je ona muslimanka, u osnovi je njemu dozvoljeno da ženi. Znači, muslimanu je dozvoljeno ženi bilo koju muslimanku, sve dok je muslimanka. Ovdje znači ispravno se postavi pitanje da li je bolje da je ženim, da li je dobro da je ženim ili je bolje da je ne to se može pitati. Ali dokle god se neka žena, sestra, smatra muslimanku, znači dok, je dok nije izašla iz islama sa svojim, sa svojim uvjerenjima i djelima, znači nju je dozvoljeno ženiti. Znači ovdje se postavlja pitanje da li je pametno i mudro da oženim ovakvu, recimo, ženu koja E, koja je tekviru, kad naginje tekviru, sluša se uzima od njih, priča njihovu priču i tako dalje. O tome ima smisla pričati i to ima smisla postaviti, a ne da li je dozvoljeno. Naravno da je dozvoljeno u dokle god je muslimanka, osim ako je protekviriš, onda ti nije dozvoljeno. A, e, a, znači, postavlja se pitanje, znači, da li je to pametno, da li je dobro. U, u kom smislu? E, da skratim odgovor, znači, odgovor bio ovdje, znači, ako se, ako se može procijeniti od te sestre, E, e, ako ona debelo zaglavila jel, u tim pitanjima, znači da je zabludila totalno, da je da razumije ta pitanja, da je otišla e, po tom pitanju, znači površno razumijeva i da je nagijela tome, da je nemoguće vratiti, na, na ispravno razumijevanje i tako dalje, da je bolje takvu sestru ne ženiti. Zašto? Zato što ćeš ima sa njom problema sutra, jel? E, I sa njom i sa onima koji slijedi i tako dalje, kakav može tebe samo uput tvoje sobi da te protekviri, jer ćeš u nekim selama pogriješiti, tako dalje, što je, što je praksa jel, kod njih, jel? E, odnosno sve e, život sa takvom osobom može da vodi u velike probleme E, velike nejasnoće po pitanju vjere, znači e, može čovjeka dovesti iskušenje i može e, čak poslije toga, jel, ako se ona ne vrati, ne povrati, da čak i djecu navodi na te stvari pogrešno razumijevanje mnogih pitanja i tako dalje. Helen Mesir, znači ovdje stvar procjene. Ako se procjene ona, da ona da je mnogo, mnogo znači, zabludila u tim stvarima, bolje takvu osobu ne ženiti. Međutim, ako se procjeni s druge strane da je, da je samo jel, da je, da površinski tome nagijela i tako dalje, da nije, da nije pravo, da se može spasti, da da je, e, da je moguće vratiti na ispravno, on nema, jer nema smisla da se ona ženi, čak je poželjno da se ona oženi kako bi se vratila, ali ne treba je ženiti dok se potpuno ne vrati. Jel? Ne treba ulaziti u nešto što je sumnjivo, što je nesigurno. Znači sve zavisi od, sami situacije i stanja te, e, te sestre. Za e, 15. E, pitanje, a ono bi došlo jel, ni, je to prezadnje pitanje ili zadnje, uh, nije, ima dosta. Kaže, e, 15. pitanje, zanima me, E, da li iman kod čovjeka može e, povremeno određenim situacijama opadati i rasti. Allah vas nagrada svaki narod. E, znači, pitanje govori o opadanju i rastu imana. Ne samo da iman, odgovor, znači, ne samo da iman može povremeno u određenim situacijama opadati i rasti, nego da ide ehli sunne džema, da el imanu je zid jenkus. Iman, znači, raste i umanjuje se znači iman jednog muslimana raste i umanjuje se, jezidu bil taati wa su bil masije. se povećava sa pokornošću, sa dobrim djelima, a umanjuje se sa griješenjem. To je akida ahli sunne vel a novotari, novotari su oni koji imaju drugačije tumačenje drugačije tumačenje po ovom pitanju, znači, a to su Murđije i Havariđi, oni imaju drugačije, oni iman kažu da je e, iman jedna cjelina nešto, cjelina, znači ili ga imaš ili ga nemaš, da ulazimo sad u te detalje, uglavnom šerijski tekstovi ukazuju na to da iman se povećava i umanjuje, na to ukazuju mnogi ajeti i hadisi, poput ajeta riječi uzvišeno lijes dadu iman ma imanim, da bi povećali svoj iman, Allah šanu kaže na suri pet, lijes dadu imane, da bi povećali iman sa njihovim imanom. Znači da ima raste, da se povećava. E, također, e, poslanik sam kaže u hadisu koji smo večeras spominjali u večerašnjem predavanju, gdje, kada opisuje žene, kaže na kisatu akli vedin, da, da su žene one koje imaju, koje imaju e, manjkanju i krnjavu pamet i vjeru. Pa je pojašnjeno u tom hadisu koja je to manjkavost e, pameti i vjere, odnosno to je jel, njihovo je, ne, ne, vjere po pitanju nepoštenja i neklanjanja jel, E, kada su u stanju hađa i nifasa, a po pitanju jel akla, odnosno da dvije žene su na nivou e, jednog muškarca u svjedočenju, što je došlo u kuranskom ajetu, a odnosno to ukazuje znači da, ovaj hadis e, ukazuje znači da, da neko može imati manji da nekom opadne ima i vjera. Hele, se i mnogi drugi ajeti da ne navodimo, jel, koji E, koji kazuju, pogotovo hadis, znači poznati hadis koji prenosi u nekoliko rivajeta, od nekoliko ashaba, od Enesa radijalan, Džabira, Huzeife, Buhureir i tako dalje, u kojem je došlo da je poslanik sam hadis mu da je poslanik sam rekao e, da će na sunnjem danu, da će biti, da će Allah Žešanu reći, kaže, en ahriđu mine nari men kane fi kalbihi habbeti min iman. E, izvadite iz vatre onog koji, u čijem srcu ima i najmanja trunčica od imana. Znači vidimo da ima može biti skroz mali i, i, i neznatan. E, e, znači iman se može totalno mali, biti skroz mal da čovjek umri na takvom imanu. E, a iman može biti naravno i mnogo veći od onih, od onih ljudi koji su E, koji najbolje praktikuju vjeru od, od, od šehida, od sidika, od vjerovjesnika, poslanika i tako dalje. Hele, se da ne duljim oko ove teme, znači e, po ovom pitanju e, Murđije, Havarđi su različiti sa od džema, a od akide Ahlesunem od džema je da, znači, da iman, da iman raste i opada i na to ukazuje nekoliko ajeta i nekoliko hadisa, znači mnogi širijski tekstovi i, to je ispravna akida, znači da se naš iman povećava sa dobrim djelima, a da se naš iman smanjuje sa, sa griješenjem. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje kaže, selam alikom. alaikum selam kakvi su propisi vezani za svadbe, recimo pozove me Amidža koji je džahil na ispraćak čerke e, bez muzike i alkohola. E, odazivanje svadbama, odazivanje, odazivanje svadbi, kada musliman pozove drugog muslimana svadbu, odazivanje svadbi je po ispravnom stavu učenjaka, je vađib e, na osnovu hadisa vjerodoslovno kaže poslanik sam e, kojeg prenosi e, Eh, Ebu Hureyre, Enes, eh, radijallahu anhu i mnogi drugi ashabi, ker men du'ija ila velimetin feljuđib. onaj koji bude pozvan u velimu, to je na svadbu, kaže, neka se odazove i kaže, eh, Ebu Hureyre, radijallahu kaže, onaj ko bude pozvan na, velimu, na svadbu, kaže, i ne odazove se, faqad, asa Ebal Kasim, kaže, postaje neposlušan Ebul kasim to je Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Hele, ne se, znači ispravno da je odazivanje pozivu na svadbu, da je vađib, ali pod šartom. Pod kojim šartom? Da, na, na, da bude lično čovjek pozvan, on lično bude pozvan, ne uopćeno ljudi svi, E, pa ko hoće da, čovjek dođe i kaže ko hoće, nek dođe jedna veliko skupini ljudi kaže ko hoće dođe neka mi dođe na svadbu. Znači tad nije precizirao tačno, tad nije važno da za a kada dođe, kada dođe e, pojedinačno jednom čovjeku kaže podinje njega lično, onda mu je važno da se zove, ali pod šartom da na toj svadbi nema munkera. Koji munkera? Znači da nema muzike, da nema alkohola, da nema miješanja e, muškaraca i žena zajedničkog sjedinja. Ako ti stvari nema, onda je obaveza odazvati se na svadbu. Naravno, svadba u šerijatu se podrazumijeva odlazak na jelo, na mjesto gdje se sjedne i pojede hrana, to je svadba, to u šerijatu svadba. A ono ići sa, autima, da se dovede mlada, odveze do znači to u šerijatu nema veze sa svadbom, to je naš bosanski običaj, e, on je naravno normalno dozvoljen, ako nema o njim nešto sporno dugo sa šerijatske strane, ali svadba u šerijatu podrazumijeva, znači e, pozvat ljude na jelo, da pojedu hranu povodom povodom ženitbe. A ono odlazak, dovoženje, odlaženje mlade, jel, to uopšte ne ulazi u svadbu, nema vezi sa svadbom po šerijatu, jel. E, Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje kaže, 17. E, kod nas Roma postoji običaj da prilikom prošenja djevojke roditeljima na doženji treba da plati djevoj, djevojčinim roditeljima 30.000 E, eura, nakon čega se ona uda, a da i ne u na doženje. Ja mislim da je to obična trgovina, tako da se bojim Allah ići na takve svadbe. Volio bi da bude tema predavanja nekad o tome, jer e, nas, ima puno Roma koji smo se vratili vjeri i u ovoj sobi nas ima. To me puno zbunji, a i druge Rome e, naravno šta da radimo. Odgovor na ovo pitanje, prvo što se tiče, kaže, nakon čega se ona uda, a da i ne upozna Što se tiče upoznavanja mladoženja, jel, nije šart valjanosti braka, E, i sklapanja bračnog ugovora da, da, mlada zna mladoženje. Jel? njemu je mustehab, njemu je da, da, da vidi mladu i ona njega da vide, da vide, znači da se vide, da li će odgovarati jednom drugom ili neće, znači fizički da vidi kakvi su, naravno da se raspita to treba svakako, znači nije šart valjanosti braka da, da ona njega ili on nju da, da je znaju da se vidjeli prije. E, to, to na strana. A što se tiče ovog jel, plaćanja, e, kako reče, jel, prilikom prošljenja djevojke roditeljima dožnje treba da plati djevojčinim roditeljima 30.000 eura. U širijetu postoji e, mehr, plaćanje mehra, odnosno davanje mehra, da, mehr se daje mladi. Znači ženi koja se udaje, njoj se daje mehr. E, I to je njen imetak i ona je vlasnik toga. Može ako doće da dade nešto od toga roditeljima svojima, a ne mora, nije dužna znači mehr propisan, on, on propisan se daje e, ženi, daje mladi koja se udaje, a nje, ne njenim roditeljima. Tako da ovo, ako je to praksa kako je navedeno ovdje pitanju, da, da to nema veze sa šarijetom, da je to čisti džahilijet ili najviše liči nekako e, e, kupo prodaj da je to kupovina jel, e, tog djeteta, mada to oni ne možda ne smatraju kupovinom, nije bitno. Uglavnom, ovo što rade haram po šarijetu nije dozvoljeno. propisano je znači da da, prilikom, da, prilikom vjenčanja da se odredi mehr i da, da, znači, e, da mladoženja plati da mehr svejedno bio u novcu ili nekom drugom materijalnim stvarima, bitno da bude neka materijalna stvar i metak, da se dadne mladi i ona je vlasnik tog imetka, može raditi sa njim šta hoće a ne da se daje njenim roditeljima. Njeni roditelji jel, e, s tim nemaju nikako pravo da uzme bilo kakav imetak za udaju svoje čerke. E, mislim da je to dovoljno jasno da ne treba detaljnije, Allah za najbolje. A što se tiče pitanja, e, predavanja na ovu temu, mislim da je, da već držano e, da su pitanje šartova žen, ženitbe, udaje i tako dalje, da, da je o tome bilo govora, da je govoreno a može se jeli izdvojiti kada su kaže potreba za to Allah zna najbolje. 18. pitanje, kaže se na alaikum salam selam rahmetullahi e, ukoliko čovjek obavlja malu nuždu, stojeći kakav je propis malih kartica koje se odbiju i prskaju po odjeći. Da vas Allah nagradi svakim dobrom. E, na ovo pitanje e, direktno, imamo odgovor u hadisu kojeg bilježi Buharija u svom sahihu u kojem je došlo E, kaže e, da je Ebu Musa Lešari radijallahu anhu, kaže da je bio žestok po pitanju po pitanju mokrači. Da je bio žestok po pitanju mokrači i da je navodio, kaže došao bi, naveo bi među, među ljudima i ashabima koji poučavaju, rekao, kaže, kaže e, Benu Israilci, kaže oni bi kaže kaže kada kada mokrača kada, kada mokrača kaže E, dođe na odjeću od nekog od njih, kaže oni bi taj dio, na odjeću nekog od njih, znači oni bi taj dio odjeće sjekli. Ne bi pravili, nego odsijeku taj dio odjeće, jel, ako bi ga pokvasili sa, sa ako bi, ako bi dio mokraće ošao na nju. A, pa tako e, Ebu Musa Lešari priča, govorio, znači bio je e, žestok po pitanju jel, tragova, mokraći i tako dalje, pa mu je pa je na to reagovao, osep, vidiš Buhari se svom kaže, pa je Huzeifa radijalahu anhu reagovao na to i rekao, kaže, lejtehu emsek, kaže, kamo seđi da, da, da prestane tu priče, da ne priča, jel, nisu mi, brat, u tome što radi, jel, što židov radi i nije to ono što je bilo u njihovom širijetu, nije naš šarijat, kaže, i onda je naveo uh, Huzeyfa radijallahu anhu, naveo hadis u kojem došao, kaže, eta Rasulullahi sallallahu alejhi ve kaže, subatate qaumin febale qaima. Kaže, Allahu poslanik sallallahu kaže, je došao na mjesto gdje je bilo smetilište, uh, uh, u to mjesto tih ljudi, i kaže, tu je mokrio stojeći. Hadis bilježi Buhari, uh, znači Buhari u Sahiju. ovaj hadis, E, i reakcija Hudejfera ukazuje na to da je dozvoljeno, da je dozvoljeno mokriti stojeći, da nema smetnje u tome, E, s tim da e, određen kaže iz ovog se razumije, znači imamo e, drugi hadisa koji ukazuju na tome, onda iše radi Allahom kaže da je poslanik sallallahu kaže uvijek mokrio sjed, čučeći, sjedeći, kaže on vam kaže da je mokrio stojeći, kaže slago vas je to, to Iša radi Allahom nije ga vide da je mokrio stojeći. Elem znači kad sastavimo te dokaze, ukazuje na to da je dozvoljeno mokriti stojeći, s tim da se čovjek treba paziti da se ne odbijaju kapljice mokreći na njih, da padaju na njih. E, da, se pazi, znači, da, da ne ode na njih, znači da, da mokri na takvom mjestu, da, da ne može na njih otići e, kapljice. Odnosno, e, ako čovjek vidi i, vidi da, su, da su baš kapljice pale na njih koje se odbiju i da, je ostalo mokro na odjeći, dužan je da to operi a ono što se odbije, što, se ne vidi, što ostane, znači nije dužan, jel, to smatra ono elijesir muktefer, ono što je malo, što je neznatno, što se oprašta u šerijetu i na to ne treba obraći pažnju, s tim da u osnovi jel, musliman ne računa jel, da, ne idu na njeg jel, kapljice i tragovi mokraće prilikom mokrenja. Allah zna najbolje s ovim, e, smo završili e, e, sve, odgovore na, na večerašnje pitanje. Molim Allah Žešanu da nam ukaboli naše večerašnje druženje, da nas učini svojim iskrenim robovima i da nam poveća fik u vjeri. Svanek Allahume da bihamdik, ašhadu la ilaha ila ent, i assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Posjetite strancu www.islamika.org Vaša edukativna islamska stranica.